prvej línii. Prvej línii. Pekný dobrý večer, vážení poslucháči. Začína sa relácia v prvej línii. Zo štúdia Slobodného vysielača vás zdraví Peter Kršiak a jedným dýchom tiež dodávam, zachovajte paniku, pretože aj keď naše rádio momentálne prechádza určitou sériou zmien na takú, kde by bola moja osoba využitá pri riešení poviem to tak, že závažnejších tém a problémov, tak e, na takúto zmenu určite nedôjde. Nie, že by ma to teda nezaujímalo, ale ideálne je, ak sa vám e, v takýchto a podobných druhoch e, relácií prihovárajú predsa len kompetentnejší, no a zvyčajne je ním teda kolega Boris Koroni. Postaviť ale vysielanie na dvoch ľuďoch, to je dlhodobo nielen náročné, ale aj neúnosné, nezvládnutelné a tiež e, nepočúvateľné, aj preto si to žiada určité zmeny a ideálne je, ak sa o ne postarajú aj iní ako len my dvaja. Skrátka a dobre, chce to aktivitu tiež od ďalších ľudí, ktorí to, čo sa okolo nás e, deje a s čím aj e, nie sú spokojní, tak chcú to riešiť, prípadne ktorí sa s tým, čo Slobodný vysielač vo svojich programoch rozoberá, tiež stotožnili Určite to nemusí byť teda na 100%, ale základom by mohla byť e, niečo ako hlavná myšlienka, to znamená ponúkanie informácií a faktov, e, ktoré e, sa snažia priblížiť teda čo najviac k tým konkrétnym faktom, respektíve aby boli čo najmenej skreslené. No a jedným z prvých, kto na dvere rádia Slobodný vysielač zaklopal s tým, že by to, čomu sa hovorí moderovanie a veci s tým súvisiace, tiež rád skúsil, je aj Miroslav Hazucha a tak ho týmto tiež vítam a želám rovnako pekný, v podstate ešte podvečer. Vítajte u nás. Ďakujem pekne. Pozdravujem všetkých poslucháčov Slobodného vysielača. No prichádzate na horúcu pôdu a takto chce aj na začiatok, keďže toto by mohlo byť územie, ktoré budete mať pod kontrolou, asi trošku by to chcelo povedať niečo o sebe, e, kto vôbec e, e, nabral, ja to poviem takto, že tú zdravú drzosť, ano, a chce rozšíriť naše rady a, a pomôcť. O, neviem, že či je to zdravá drzosť, skôr som to bral z toho pohľadu, že treba zabrať pravý čas a pomôcť, aj keď svojim chabým dielom, e, z toho dôvodu, aby ten vysielač sa udržal, aby bol lepší, lebo výpadok dvoch e, kľúčových ľudí je e, dosť veľká strata. Takže z toho dôvodu sme asi nejaké 2-3 týždne viedli intenzívnu komunikáciu s obidvoma redaktormi, to znamená s pánom Kršiakom aj s pánom Koroným, aby sme to nejakým spôsobom rozbehli podľa možností, čím skôr, aby to nemuselo by poslucháči čakať až do septembra. No skúsme aspoň tak trošku v skratke, že o vás povedať, čo ste doteraz robili, kde ste sa mm. pohybovali, v akých oblastiach zhruba. Mm. Dobre, pán Kršiak, takže v podstate ja som vyštudovaný historik, teológ, Okrem toho som študoval aj na katedre technickej výchovy tu na Univerzite Mateja Bela, takže e, mám širokospektrálne pôsobenie alebo vedomosti. E, nechcem hovoriť, že som polihistor, lebo posledným polyhistorom bol Matej Bel, po ktorom je Univerzita Mateja Bela pomenovaná, lebo ak by som niečo takéto povedal, tak to by skôr vyzeralo, že e, som skôr truhlík. <laughs> E, to nič, to my vyznievame ako truhlíci už 2,5 roka. E, a dnes, alebo respektíve tým, že sem ste prišli a chcete nás posilniť, zároveň by ste sa chceli venovať akým oblastiam, akým témam? No, v prvom rade e, moja srdcová záležitosť je priama demokracia a pokiaľ si poslucháči pamätajú, tak ja som tu e, v štúdiu už bol dvakrát, to znamená 16. decembra a takisto 30. decembra, hoci raz len cez Skype, lenže e, v podstate tá aktivita nejako vyprchala do stratená, hoci teraz prišiel pravý čas z toho dôvodu, že Opäť téma referenda je aktuálna. Mali sme referendum minulú sobotu v Gabčíkove a to referendum dopadlo úspešne. A práve dnes, čo sa týka toho referenda, by sme sa chceli nemu trochu venovať, pretože súvisí s našim dnešným hostom, pánom Jurajom Jánošovským, ktorý je vzdelaním inžinier a poprosím ho, aby sa nám trochu predstavil. Ano, pekný dobrý večer vám želáme. A ja týmto aj e, pánovi Hazuchovi odovzdávam e, slovo a nechávam, teda ja tu budem samozrejme tak asistovať, aby som vám čítal maily a pušťal pesničky a, a vy si už rozhodujete o tom, kam to bude smerovať. Takže tým, ktorí želajú dobrý večer, sa pripájam aj ja. Volám sa Juraj Janošovský, som teda vzdelaním technik, ale viac menej celý život sa pohybujem tak na e, pokraji spoločenského života, politického života. Na politiku som rezignoval niekedy v prvej polovici 90. rokov, keď som zistil, že voliči z hladových dolín stredného a východného Slovenska volia pravicu a keď väčšina voličov bola presvedčená, že je možné šmahom ruky dosiahnuť dvojnásobné platy. Takže stratil som určitým spôsobom dôveru v politiku. E, tá moja e, životná púd je taká tvejnovská trošku, že skúsil som všeličo, bol som parlamentným spravodajcom, svezáckým funkcionárom, e, dokonca predsedom a podpredsedom politickej strany. Kandidoval som do parlamentných volieb hneď v roku 1991. No a Mnohí ma poznajú, mnohí nie, takže radšej v odpovediach alebo v postojoch a názoroch by som prezentoval to, čo ma zaujíma, čo považujem za dôležité aj v takom veku, aký mi dnes dovolil podpísať žiadosť o priznanie dôchodku. Hm. Pán Janošovský, ja by som sa vás chcel spýtať, konkrétne na jednu vec, e, ktorá ma prekvapila, lebo e, som si nejaký taký rešerš robil ohľadom e, vašej minulosti, skôr politického charakteru ako odborného. Vy ste, tuším, stavebný inžinier? Stavebný inžinier, áno. Uh-huh. Takže informácie mám správne a teraz prejdeme k meritu veci. Vy ste zakladateľ nejakej ako by som sa dobre vyjadril, podľa toho, ako je to tu napísané, tak nemarxistickej komunistickej strany, ktorá mala názov Zväz komunistov Slovenska. Sú tieto in- informácie zverejnené na internete správne? Tak jak všetky informácie na Slovensku z polovice správne. E, Zväz komunistov založil podľa mojich e, znalostí Marx niekedy v druhej polovici 19. storočia, takže ťažko za, zakladať demarxistickú stranu e, s identickým názvom, ako bola prvá v podstate e, marxistická strana. E, vznikol tento názov alebo táto iniciatíva na pôde Slovenskej akadémie vied po prelomových udalostiach v roku 1989 a celý rad akademikov, profesorov bolo vtedy rozhodnutých, že e, nastal čas a priestor preto vrátiť sa v podstate k autentickým postojom a diskutovať o tom, čo vlastne marxizmus alebo marxovské videnie sveta znamená. E, pochopiteľne nerád sa ja vraciam do minulosti, ale nie preto, že by som o nej nerád diskutoval, ale preto, že minulosť sa stala predmetom ideologických súbojov a bojov a najmä určitého schematizmu. Takže e, veľmi ťažko hovoriť o veciach, ak sú škatulkované e, propagandisticky a ideologicky. A to, čo e, mi tak trošku na, na slovenskom diskurze vadí, je to, že u nás sa nediskutuje, ale je to súbor propagandistických postojov. A propaganda to je e, mlátenie jedného druhým, to nie je hľadanie riešenia pravdy, kompromisu, ale to je vždy proste boj o víťazstvo a o porážku oponenta. To to mi v podstate blízke nie je, aj keď dnes každým chcem pochopiteľne diskutovať, ale s ľuďmi, ktorí majú rozum, a ak ste hovoril o zakladaní, tak e, ma to neopúšťa ani v, v týchto dňoch a pokúšam sa e, spolu zakladať. E, som to nazval po takom e, názve, ktorý je známy z, z literárnych kruhov. Kedy si fungovala edícia, ktorá sa volala Spolok priateľov krásnej knihy. Takže zakladám Spolok priateľov zdravého rozumu. Výborne. Ešte sa vás pýtam v tejto súvislosti, pretože ako historika ma niektoré veci zaujímajú. Konkrétne tu vidím, že 18. januára 1992 ste boli zvolení za predsedu strany e, Zväzu komunistov Slovenska a následne e, ako nemarxistická strana ste sa spojili s marxistickou stranou. E, bolo to 29. augusta, čiže na výročie SMP v tu v Banskej roku. Bystrici Áno. dokonca na zlučovacom zjazde. No, je to zaujímavé, musím ale znova sa vrátiť k tomu, že nehlásim sa ja k eh, predsedníctvu v nemarxistickej strane. Ono to bolo eh, len pre pripomenutie. Eh, v komunistickej strane Slovenska po novembri 89 došlo k štiepeniu. Bolo, bola skupina personifikovaná pánom Vajsom a Kanisom a mnohými ďalšími, ktorí sa potom etablovali v slovenskej politike a vznikalo to ako platforma socialistickej orientácie. Bolo to akási snaha o sociáldemokratizáciu KSS, akýsi e, revanš za, e, keď to tak nazvať, e, e radikalizáciu sociálnej demokracie v prvej E, v prvom kvartáli, v prvom storočí minulého storočia, teda v tých rokoch 1918, 20, 21 po prvej svetovej vojne. A ako odpoveď na to vznikla e, platforma komunistickej obnovy. E, ona mala pochopiteľne aj nádych takého trošku predsa len konzervativizmu, takže ťažko tam hovoriť o tom, že by bola nemarxistická. Bola e, marxistická. Ja sám som v tých časoch takých tých e, dynamických e, pôsobil v mnohých funkciách, v niektoré veci viem priamo na vlastné oči som ich videl a zažil. Ja som e, v tom čase fungoval s Miroslavom Ransdorfom vo vedení Demokratického fóra komunistov, čo bola akási e, tretia alternatíva vtedy e, stránikov, ktorí hľadali nejaké no, nové pozície v novo sa utvárajúcej spoločnosti. Pochopiteľne vtedy ešte ani pán prezident Havel nehovoril o tom, že zanecháva spoločnosť socializmu. Iste si spomeniete, že v decembri 1989 e, e, všetkých chlácholil, že e, je ohováraný, že chce privatizovať späť majetky rodiny Havlových, že chcú zaviesť nezamestnanosť, že chcú zrušiť e, socialistické vymoženosti. Ukázalo sa, neviem, či bol natoľko neznalý alebo natoľko proradný, ak by som použil pohemizmus, ale že sa jednalo o propagandistické e, angažovanie verejnosti do zmien, nie o predstavenie alternatívneho politického programu. No a ešte sa vás pýtam na jednu dôležitú vec. Ako teraz vidíte e, to štiepenie komunistických strán, pretože e, pokiaľ mám správne informácie, tak tri komunistické strany sú zaregistrované. Úsvit, Vzdor, strana práce a tradičná komunistická strana Slovenska. E, viem, že vy ste osobný priateľ predsedu komunist- jednej z tých komunistických strán, čiže e, komu- e, strany Úsvit. Môžete nám k tomu niečo povedať? No, ak to zaujíma verejnosť, tak e, ja som v podstate predsedal tomu zlučovaciemu zjazdu, takže môžete ma kľudne považovať aj za jedného z tých, ktorí e, formovali KSS. E, dostal som sa však do mnohých politických konfrontácií. Nebudem všetko rozoberať, lebo 20 e, rokov života je príliš dlhá doba na to, aby sa to dalo v nejakom trojminútovom vystúpení zjednodušene popísať. E, tá situácia je podľa mňa poplatná tomu, čo sa deje v spoločnosti. Ja sa domnievam, že e, spoločnosť ide do etapy, ktorú by som nazval e, dobou temna 21. storočia. Viete, myslím si, že s trochou ako to nazvať, tu musím povedať, že nečakajú vás o generáciu alebo o dve mladších dobré doby a myslím si, že to, aby doba temná fungovala, to znamená so všetkými atribútmi, nielen e, takou orvelovskou e, e, realitou, znamená aj to, že rôzne špecializované služby sa zameriavajú na rozkladanie alternatívnych politických iniciatív. Ja si myslím, a nechcem trpieť nejakým stihomamom alebo nejakými konšpiratívnymi metódami, ale keby som sedel v SIS, tak jedna z ambícií určite je rozložiť e, slobodný vysielač, rozložiť Zemavek, rozložiť komunistické strany a rôzne alternatívne strany radikálnej lavice. A stačí k tomu málo, viete, že e, my Slováci, my sme presvedčení, že každý z nás pozná cestu cez Červené more a vieme Židov previesť suchou nohou na druhú stranu. Takže tých organizátorov radikálnej lavice je o mnoho viac než členov alebo sympatizantov, no a to potom vedie k takým žabomyším sporom o veci, ktoré vlastne ani nie sú podstatné. Mm-hmm. O tento úvod som urobil z toho dôvodu, aby poslucháči e, videli alebo aj počuli lepšie povedané, lebo kamery už tu nemáme. E, v podstate ide o to, že v včerajšej relácii už bolo povedané toľko, že už na druhý deň, ako začal slobodný vysielač vysielať, už mu prilepili nálepku, že je nacistický, fašistický a tak ďalej, hoci snáď opak je pravdou. E, tu sa nejedná ani o nacistický, ani o komunistický vysielač, ale o vysielač slobodný. To znamená, že e, všetci ľudia majú sem prístup, pokiaľ e, dokážu dodržiavať určité pravidla slušnosti, obozretnosti, tak aby sa nevyjadrovali hrubo, hlúpo a hlavne neurážali ostatných. Takže Pán Janošovský, ešte vás by som sa chcel spýtať na tú novú vašu e, pripravovanú web stránku alebo skôr portál, ktorému ste dali názov Alternatívy. Môžete poslucháčov Slobodného vysielača informovať, o aký projekt sa v podstate jedná, čo tam všetko budete prezentovať, akí ľudia sa k vám pridávajú. Nech sa páči. E, ďakujem. No, tá iniciatíva vznikla v podstate ako riešenie. My sme sa pokúšali pripraviť niečo, čo by vytváralo, a vy ste tu spomínali tú roztrieštenosť eh, radikálnej lavice, podmienky preto, aby dosiahla nejaký relevantný politický úspech v nadchádzajúcich parlamentných voľbách. Ja nie som ctiteľom niečoho, čo nazývam parlamentná demencia. E, každý, kto sa dostane do tej pozície, tak e, si užíva prebendy, ktoré sú spojené s, s týmto v úvodzovkách politickým úspechom a programy čo, zostávajú často bokom. Ja napríklad vyčítam e, možno si posluchači spomínajú, KSS už v parlamente po roku 1989 bola a do, doteraz tým deviatim e, poslancom vyčítam, že neboli ani raz šetrení mandátovým a imunitným výborom. A pritom toľko vecí je v, v slovenskom verejnom živote, ktoré by s poslaneckým mandátom a imunitou bolo možné pretriasť verejne, že šanci tu bolo, bolo dosť a dosť. Ale vráťme sa teda k pripravovanému portálu alternatívy. E, je to skôr e, riešenie toho, že tak nebadane e, aj na Slovensku a možno niekomu až príliš okato funguje cenzúra. Dvaja z tých organizátorov sme boli e, znemožnení, bol nám znemožnený prístup na iný portál, dokonca s tradíciou akéhosi e, periodika, ktoré vzniklo v Slovenskom národnom povstaní s, s tradičným budovateľským postojom. Ja som si spomenul <laughs> ešte na, pri, svo, pri spomínaní takýchto historických perličiek, e, že som zažil niečo, čo možná E, mnohí z roku 1968 si pamätajú, mne tiež strana Nečakanie uhla. Ja som e, týždeň pred e, prevratom v roku 1989 mal zalomený, zredikovaný rozhovor v Pravde a vtedajší šéf-redaktor, robil som predsedu Slovenského stredného výboru SZM, ho škrkol, že nevhodný k uverejneniu bol údajne príliš radikálny. A Perličko by to sama o sebe nebola, hoci e, teda relatívne vo vysokej spoločenskej funkcii a predsa E, cenzurovaný, ale tri mesiace po prevrate e, sa mal konať zjazd e, komunistickej strany Slovenska a znova som mal pripravený rozhovor s redaktorom, z hodou okolností tým istým ako pred novembrom 89 a ten istý šéf-redaktor ho škrtol s poznámkou, že príliš konzervatívny. Takže v priebehu troch mesiacov sa mi podarilo skutočne prejsť cestu od radikálneho reformistu až po najkonzervatívnejšie konzervatívnejšieho scholastika, Eh, a to s tým istým šéf-redaktorom a s tým istým redaktorom. Takže cenzúra má na Slovensku obrovskú tradíciu a ak si pre niečo treba vážiť eh, prácu slobodného vysielača a poslucháčov, ktorí ho počúvajú, tak eh, najmä preto, že sa chcú vymknúť z toho mainstreamového manipulovania. Ja si myslím, že to je to najhoršie, čo sa v spoločnosti môže stať, pretože všetci hovoria o spoločnosti slobodných občanov a ale e, ako môžu byť občania slobodní, keď sú systematicky manipulovaní informáciami. A to dokonca tak, že úrovňovým spôsobom. Viete, že priradí sa negatívna informácia z Ruska s pozitívnou informáciou zo Spojených štátov amerických. Vytvára sa atmosféra, ako by na jednej strane bolo všetko deformované, na druhej strane všetko korektné a to všetko akoby v službách spoločnosti, akoby v e, područí tých e, najcnostnejších e, vízií. Pritom mi pri diskusii vadí, ak mám polemizovať s predžutými názormi. Viete, ja si veľmi vážim každého, kto má iný politický postoj alebo iný názor, ak je schopný o tom diskutovať. A vadí mi, ak mám 10 e, razy oponovať tomu istému názoru denníka, ktorý e, programovo pod, podľa mňa sa snaží manipulovať s verejnosťou a podsúvať ani nie, že nekorektné, ale priamo e, deformované informácie. Takže ten pokus vytvoriť portál, ktorý by hovoril o autentických e, názoroch, tak e, je, je to ambícia, stretávame sa, diskutujeme o tom, hľadáme riešenia. E, mohol by som o tom dlho rozprávať. Jedna z vecí, je, ale ktorá mi ešte vadí a rád by som ju spomenul, je určitá inflácia informácií, slov. Viete, že v tom neprehľadnom množstve slov a informácií Ehm, celý svet obehne informácia o nových e, operáciách nejakej divy, ale e, informácia o podstatných politických, sociálnych, ekonomických súvislostiach je viac menej zašifrovaná, zakódovaná, e, marginalizovaná. Takže ľudia žijú podľa mňa neskutočný život ilúzií. Ehm, dobre, ehm, to pre začiatok, ehm, pre poslucháčov dúfam, že stačilo. Chcem ich nejakým spôsobom upriamiť na fakt, že tento portál alternatívy bude mať jedenkrát mesačne svoju pravidelnú reláciu. Podľa toho, ako sa šéf-redaktor a redaktori tohoto portálu alternatívy dohodnú, tak budú postupne posielať sem viacerých hostí. Túto prvú časť eh, by som chcel ukončiť, čo sa týka eh, nejakého toho predstavenia pána inžiniera Janošovského a prejdeme k druhej časti, eh, ale až po pesničke. Stále ešte počúvate Slobodný vysielač, reláciu v prvej línii, dnes vedenú pánom Miroslavom Hazuchom a jeho hostiami sú e, Juraj Janošovský, E, zakladateľ portálu Alternatíva a občianský aktivista Peter Zajac Vánka. E, pokiaľ by ste chceli reagovať na to, čo ste už počuli, respektíve budete chcieť v priebehu tej dnešnej relácie, tak samozrejme e-mailová adresa je vám plne k dispozícii, čiže studiozavináč slobodnyvysielac.sk a bude možné potom do toho zasiahnuť aj prostredníctvom telefonátov na číslo 048 381 0101, ale ešte poprosíme samozrejme o trpezlivosť, lebo k tomu tomuto by sme sa radi dopracovali až v tej e, zhruba druhej a potom samozrejme aj v tretej hodinke e, pánovi Hazuchovi odozdávam zase slovo. Ďakujem, pán Kršiak. Takže rovno prejdeme na vec. E, v podstate sa jedná o to, že v Gabčikove bolo referendum zamerané proti azilantom. Zbežné výsledky boli také, že referendum bolo platné, referendum je neúčinné, čiže vláda sa nemusí tomuto miestnemu referendu podriadiť. Situácia bola taká, že k referendovým urnám zo 4300 oprávnených voličov prišlo 2603, čo bolo 58,46 Zahlasovalo 2501 osôb, čiže oprávnených voličov Čiže referendum bolo 98-percentné, čiže úspešné. Aj pokiaľ by sa jednalo o celoštátne referendum, tak toto referendum by splňalo všetky zákonom stanovené náležitosti. Lenže situácia je taká, že minister vnútra sa vyjadril, že on toto referendum rešpektovať nebude a situácia e, sa vôbec nezmení z toho dôvodu, že zrejme do toho Gabčíkova e, budú postupne prichádzať e, tí imigranti a tomuto problému by sme sa chceli venovať s pánom inžinierom Janošovským, pretože on, keď sa táto správa objavila, tuším, že to bolo 22. júla, tak e, kedy to premiér vyhlásil, že e, víťazoslavne povedalo to v tom zmysle, že zkrátka e, bol veľmi úspešný v Bruseli, že 800 imigrantov na Slovensko nepríde a že si budeme vyberať, koho si Slovenská republika bude považovať za vhodného a uvidíme, že ako sa to bude ďalej diať. Takže e, pán Janošovský na toto reagoval podaním podnetu na generálnu prokuratúru. Tu sa ešte na chvíľu zastavím, pretože e, poslucháčom je potrebné vysvetliť, že každý občan má právo v zmysle e, zákona o prokuratúre číslo 153 z roku 2001 zbierky podať podnet, ak je presvedčený o tom, alebo aspoň sa domnieva, že e, sa deje niekomu nejaká krivda. Pod podnetom sa e, rozumie akékoľvek podanie, ktoré e, nesplňa náležitosti stiažnosti. Takže teraz požiadam pána Juraja Janošovského, aby nám vysvetlil, že v čom spočíval ten jeho e, podnet na generálnu prokuratúru, e, čo všetko tam uviedol, lebo informácie, ktoré zverejnila tlačová agentúra Slovenskej republiky, nemusia byť úplné. Nech sa páči, pán Janošovský. E, tak nadviažem na vaše slova s tým, že som sa obratil na generálnu prokuratúru a trošku by som to dal do kontextu. Prioritne som sa nechcel venovať otázke, koľko imigrantov má Slovensko e, akceptovať a akým spôsobom. E, ten podnet smeruje k tomu, že v ústave máme e, zapísané, že ľudia sú v Slovenskej republiky posudzovaní bez ohľadu na rasu, pôvod, náboženstvo, sociálne postavenie. A prvýkrát ma vytočila informácia, o tom, že na Slovensku má prísť 100 sírskych kresťanských rodín. E, ja som e, e, napísal do blogu v podstate svoju výhradu voči takémuto postupu a zhruba o týždeň neskôr sa to dostalo dokonca do hlavného televízneho a rozhlasového vysielania, že vláda sa rozhodla akceptovať 100 sírskych kresťanských rodín. Mne to pripomenulo stav, keď som e, sledoval v českej televízii e, diskusiu s e, hlavnou odborníčkou pre onkológiu v Česku, ktorá hovorila, že sa dostáva do nehumánej situácie, že vzhľadom k ekonomickým podmienkam musí rozhodovať, komu dá a komu nedá prostriedky na liečbu onkologických ochorení. A som si uvedomil, že tá spoločnosť, ktorá núti ľudí, aby sa rozhodovali týmto spôsobom, má črty, ktoré sa vyčítajú e, napríklad e, doktorovi Mengelemu vo Svietimi, ktorý tiež rozhodoval o živote a smrti ľudí na základe svojho osobného rozhodnutia. A stavať ľudí do takejto dilémy, že tento smie a tento nesmie, je sám o sebe absurdný. Keď som si predstavil, že ľudia, ktorí sú niekoľko týždňov e, na úteku s rodinami, sú obeťami nejakého slovenského štátneho úradníka, ktorý bude skúmať ich znalosť evanielia a podľa toho rozhodne, či im naleje minerálku alebo nie, tak ma to pobúrilo. Verím, že to nebude nikto brať e, e, akoby útok na kresťanské e, vierovýznanie alebo na ambivalenciu k, k náboženstvu. Ja si myslím, že aj každý rozumný kresťan s humánnym cítením by sa štítil toho, aby napríklad e, rozdelil rodinu, v ktorej je jeden rodič e, sírsky kresťan a druhý napríklad e, sírsky islamista. Je to absurdné, pre obidve strany, aj pre toho, kto má súdiť, aj pre toho, kto je súdený. Takže tá moja výhrada smerovala v podstate k popieraniu ústavného princípu a myslím si, že v tej 30-dňovej lehote by prokuratúra mala tento podnet e, posúdiť tak, že takéto opatrenie je neústavné. Ešte poznámočku, teda ten môj podnet nesmeroval a priori tak e, k riešeniu imigrantskej krízy, ako k ukrajovaniu ústavných princípov. Viete, ja ústavu považujem za pevninu, na ktorej sme sa dohodli, že toto je pevná zem. A ak niekto eroduje túto pevninu, tak ukrajuje v podstate z ústavných istvo. E, vy predsa sa môžete, ak toto je možné so sírskými kresťanmi dožiť toho, že príde váš lekár do čakárne a povie, že ošetrím len evanielikov, pretože sú mi bližší a vy ostatní, ktorých boli hlava, chodte domov a príďte zajtra. Je absurdné, ak budeme takýmto spôsobom odkrajovať z toho, čo stálo v histórii toľko obetí a myslím, že história, ak povedala, že ľudia sú si rovní bez ohľadu na náboženskú príslušnosť, tak za tým sú aj tie krvavé náboženské vojny, ktoré stali obete na dvoch stranách, či katolíkov alebo reformovaných. Takže e, princíp tu bol skôr hľadanie obhajoby ústavnosti. A to aj napriek tomu, že my máme v ústave napríklad napísané, že e, má každý právo na prácu. Ovšem máme najvyššie percento prešťasov a skoro najvyššiu nezamestnanosť. Takže skoro logicky absurdný problém. Máme napísané, že máme e, v ústave zakotvenú bezplatnú zdravotnú starostlivosť. No a chodte do najbližšej lekárne a tam vám vysvetlia, ako je to s bezplatnosťou a s ústavnými princípmi na území Slovenskej republiky. Takže viete, Seneca povedal, že mnoho zákonov robí mnoho zlodejov. Takýto systém, ak bude nastavený tak, že si vyberiem toho, kto mi je pohodlný a kto mi nie je pohodlný, tak vedie potom skutočne k takému e, kvázifašistickým, e, kvázifašistickým pomerom, že rozhoduje politický názor, politická moc a nie právo. Ironici hovoria, že nemáme právny štát, že máme štát právnikov a asi by som to podpísal. Um Dobre, e, pán Janošovský, v tomto nie ste sám. E, v podstate aj ex-ministerka Lucia Žitnianska, ktorá je docentkou práva a e, podstate e, zároveň aj podpredsedničkou strany Mozit, čo môžeme povedať, že sú to národnostne pravicové strany, lebo predtým bola e, štátnou tajomníčkou za KDH, neskôr bola ministerkou za SDKU. E, nechcem tu riešiť to, že prebehuje z jednej strany do druhej, to je jej osobná vec, ale ona dva dní po vás, 24. júla, reagovala na to, čo vyhlásil premiér takýmito slovami. Niektorí politici zabúdajú, že aj imigranti sú ľudia. Preto je diskriminačný prístup voči ním na základe vierovýznania nepriateľný. Čiže v podstate potvrdila to, v čom bol podatný ten váš podnet. Ešte um, trošku presním niektoré veci. E, v zmysle zákona o prokuratúre je vám prokuratúra povinná do 10 dní e, pod, zaslať e, doklad o tom, že váš podnet prijala a potom má na to nie 30, ale 60 dní, ktoré môže o ďalších 60 dní predlžiť. Takže e, v tomto zmysle treba to vnímať, že to tak skoro nebude, že bude na toto reagovať. Teraz e, prejdeme k ďalším tým e, vašim výhradám ohľadom tých imigrantov. Tu ma zaujala jedna vec. Keď si zoberieme, že e, v podstate komunistická strana a zároveň aj ľavicoví aktivisti podporovali režim Sadata, čiže v Sýrii, tak v tom zmysle mi napada jedna vec – tá spočíva zhruba v tom, že e, prečo e, vy ste sa postavili e, proti tým kresťanom, pretože v podstate tí kresťania sú v tej Sýrii najviac prenasledovaní. Skúste sa k tomuto vyjadriť, pretože tie islamistické gengy, ktoré tam bojujú, to nemôžeme nazvať ani nejakou regulérnou armádou, hoci už to preberá charakter toho islamského štátu a dobíjajú postupne nejaké tie územia. Nech sa páči. E, najprv poznámočku k tomu, že či som alebo nie som osamelý. Ja sa cítim osamelý, pretože vládu máme plnú právnikov, e, na prokuratúre robia všetko právnici, e, sudcovia, ústavní sudcovia, všetci majú nielen právne vzdelanie, ale aj platy, ktoré im polovica e, spoločnosti závidí a napriek tomu všetci tolerujú tento zjavne neústavný stav. Takže myslím, že občania sú na Slovensku osamelí, pretože elity, a to vrátane právnych elít, sa správajú utilitárne, účelovo, Mm, hovorí sa tomu oportúne, proste hľadajú, kde je prospech, pravdu má ten, kto platí. No a k postaveniu sírskych kresťanov. E, myslím, že aj u vás e, na vlnách slobodného vysielača vystupováva Jalal Sulejman, on je sírčan rodený, ako on sám hovorí, syn púšte. Bude treba sa jeho spýtať na tie reálie. E, ja som zachytila informácie, že sírčania sú, nechcem povedať, e, sírsky kresťania sú nie že preferovanou, ale e, entitou, ktorá má významné postavenie v sírskej spoločnosti. On sám mi hovoril, myslím, Jalal Sulejman, že Damašok je prototypom mesta, kde náboženské konfrontácie v podstate neexistujú, že kde vedľa seba nie 10, nie 100, nie tisíc rokov, ale niekoľko tisíc rokov židia, e, žijú ľudia e, rôznych náboženstiev a žijú v, miery. Ja si nemyslím, že ich spája e, obchod alebo že ich spája spoločný pôvod. Myslím si, že je to získaná skúsenosť, skúsenosť, že na konfrontáciách strácajú všetci a na kompromisoch a spolužití získavajú všetci. Ak sa to naučíme, a ja by som nerád e, tu dával nejaké znamienko, že ja som proti e, sírským kresťanom, pretože sú kresťania. Ja som proti tomu princípu, aby niekto predtým, než pomôže blížnemu na úteku v e, obťažnej e, situácii, aby e, najprv skúmal jeho politické názory, jeho vierovýznanie, jeho majetkovú situáciu. Viete, my žijeme v absurdnej spoločnosti. Arabský šejk si môže sem prísť a kúpiť všetko, na čo ukáže prstom, ak má dosť peňazí. sírsky felach, človek to bezmajetný, je eh, perzekvovaný z, tisíc, z tisícich rôznych dôvodov. Ja eh, chcem povedať, že Tiež považujem túto situáciu aj za politickú manipuláciu, aj za mediálnu manipuláciu. Viete, ono sa dá v televízii ukázať matka s dieťaťom, ktorá vystúpi na breh a konečne e, si oddychne, že je so svojím dieťaťom v bezpečí, alebo sa dajú ukázať rozlámané postele e, výrastkov, ktorí sa nevedia vtestať e, do kože. To všetko je len otázka akože manipulácie s informáciami. Určite e, televízny štáb nájde obidva príklady, ale to predsa neznamená, že by sme mali odmietať imigrantov, pretože existujú extrémne situácie, v ktorých sa ľudia extrémne správajú. Viete, e, a na čo máme policiu? Ja si myslím, že poriadok sa dá spraviť e, s každým, nie len s imigrantom, nie len e, s Rómom a nie len e, so Slovákom alebo s Nemcom, ktorí sa nevedia vtesnať do kože. Mne skôr vadí, ak kuvajský následník trónu dostane v Čechách amnestiu a pomaly ho špeciálnym lietadlom odvážajú domov, hoci zavraždil a znásilnil ženu v Prahe a chlapca, ktorého zadržia niekde pri plote, pomaly e, skopu a e, ponížia v ľudskej dôstojnosti. Takže jedná sa len o to, aby sme nestratili e, tak, takú tú vybojovanú e, ľudskú solidaritu. Na druhej strane musím povedať, že chápem, o čo sa tu jedná. Viete, e, budem vyčítať, že Gorbačov, keď vyjednával odchod sovietských vojsk z NDR, tak nevyjednal odchod nemeckých vojsk z Nemeckej spolkovej republiky. Američania od skončenia studenej vojny hľadajú dôvody pre vojenskú prítomnosť v Európe. moment. Balkán. Mhm. O, tu vás na chvíľu preruším. Nemecké vojska z Nemeckej republiky. Americké skôr... vojska z, z Nemeckej spolkovej republiky, pardon. E, takže e, viete, e, ja vidím aj to napadnutie Juhoslávie, aj nepokoje na Balkáne, aj ukrajinsko-pobalskú krízu. Eh, aj eh, imigráciu eh, z krajín, ktoré sú rozvrátené po agresiách zo zahraničia v tom, že sa hľadá zdôvodnenie vojenskej prítomnosti. Myslím, že 14. septembra má cez Bratislavu prejsť nejaký konvoj amerických vojsk. Nemá to byť podľa môjho názoru nič iné ako demonstrácia okupačných pomerov. Predsa vojska všade na svete sa stiahujú v noci, stiahujú sa v podstate tak, aby nerušili civilný život tu sa robí z toho demonstrácia sily. Takže ak na jednej strane odsudzujú pozvanie sovietských vojsk v 68. a tak ďalej a súčasne pozývajú cudzie vojska dnes, tak mi to pripadá ako taká e, čudná schizofrénia. Ako by existovalo niečo, čo je pozitívna okupácia, niečo, čo je negatívna okupácia. Okupácia je vždy okupácia. Na okupačných vojakov sa nestiahujú naše zákony, okupační vojaci vám môžu zlomiť nohu a budú súdení e, svojimi vlastnými vojenskými súdmi, môžu vám znásilniť dceru a znova budú súdení doma. Takže e, ne, ne, nerobme si ilúzie. A viete, e, ja som v, v rozpako z toho, že v československých vzťahoch z USA panovala Eh, nerovnováhou. Že eh, do USA ste potrebovali víza, Američania k nám po roku 1989 cestovali v podstate keď to tak poviem na čestné slovo. Čiže kde tu máte záruku, že sa správajú k sebe tieto štáty korektne? E, mám z toho veľké obavy a asi budem jeden z tých, ktorí toho 14. septembra prídu dať najavo svoje rozpaky na, nad tou situáciou a dúfam, že nebudem, nebudem sám, ktorý si uvedomí, aké, aké dôsledky môže mať v podstate vítanie cudzích vojen vojsk. E, predsa ma napadá ešte jedna poznámka. Viete, po druhej svetovej vojne Kisling, Peten, Tiso, Horty a neviem kto všetko dostali čo preto od výťazov. Aj súčasní politici, ktorí najprv sa spýtajú pani Merkelovej a Obamu, čo majú povedať, by si mali uvedomiť, že tie politické korúhvičky, ako v tom Zemanovom známom filme, sa často otáčajú zo strany na stranu. Ja ich nechcem strašiť, ja chcem len povedať, že seriózna a korektná politika nikdy nemôže spôsobiť utrpenie ľudí. A to, že sa Slovensko napríklad podpísalo pod bombardovanie Jugoslávie, to asi ani Srbovia, ani tie tisícky mŕtvych zabudnúť nebudú môcť. Dobre, takže ešte ma zaujíma jedna vec, ktorá mi tak napadla. Jalal Suleiman je síce podpredsedom komunistickej strany Slovenska, ale zároveň je to sírsky kresťan. Rozprávali ste sa vy vôbec s ním o tom, keď on je bratislavčan a zrejme do týchto kruhov, s ktorými sa stretávate, patrí? E, no to, že je sírsky kresťan, sa do, dozvedám od vás, <clears throat> lebo neviedol som s ním na túto tému diskusiu. Ma to trošku mrzí určite, že by som ho mal, alebo bolo by rozumné s ním o týchto veciach hovoriť, ale chcem zdôrazniť inú vec, že podstatou toho podnetu na generálnu prokuratúru nebol útok ani na Sýriu, ani na kresťanov, bol to útok na to, aby politici populisticky pred voľbami e, balancovali s pojmami a používali v podstate nekorektné metódy. A som presvedčený o tom, že ústavne nekorektné je vyberať e, utečencov podľa ich náboženskej príslušnosti to, ten názor bude mať bez ohľadu na to, čo príslušný prokurátor rozhodne. A za, za týmto názorom budem stáť, som pripravený o nám diskutovať a pod argumentami ho zmeniť, ale Nevyhnutné bude asi zmeniť najprv ústavu, aby tento princíp z nej vypadol a ne, nemohol byť teda aplikovaný. Mne ešte jedna vec napadla, že síce to, čo ste uviedli v tom podnete, je pravda, že nie je možné niekoho diskriminovať na základe náboženstva, rasy, politického presvedčenia a tak ďalej ale zas na druhej strane e, je priamo v preambule uvedené, že slovenská ústava vychádza z židokresťanskej tradície, presnejšie povedané z Cyrilovo metodejskej tradície. Čo si vy o tom myslíte? No ja si predovšetkým vážim, a to, to si myslím, že je pozitívna zmena, ktorá v spoločnosti je, že vy teológ a ja teda marxovsky orientovaný e, technik. <laughs> Vieme o týchto veciach diskutovať a neskáčeme si do vlasov. Ja si myslím, že je legitímny názor, ktorý demonstrujete. Na druhej strane chcem povedať, že väčšina hodnôt, ktoré my chápeme ako kresťansko-judaistické, sú z predkresťanského obdobia. Že princíp nepokradneš alebo nezabiješ je starší ako je e, desatoro. E, myslím si, že základom každej civilizácie je súbor určitých pravidiel a tieto hodnoty tieto pravidlá e, vytvárajú. Čiže nenamietam, ja si myslím, že áno, že určite ak by bolo napísané, že ľudí, ktorí zabili vierolomne či už e, v službách armády alebo e, v nejakom, v nejakom spore, e, nebudeme akceptovať ako imigrantov. Ale to už je o inom, to už je o princípoch, o hodnotách, nie o vyznaní, nie o znalosti, nie o názore, nie o viere. To už nie je ideologická eliminácia, to je právne podložená eliminácia a ja si myslím, že každý sa môže brániť. Len e, ja položím inú otázku. Máte istotu, že viac sírskych kresťanov si umýva e, zuby pred spaním, ako si ich umývajú na, napríklad e, sírsky muslimy? Ja to neviem posúdiť. Ale myslím si, že ilúzia o tom, že niekto je kultúrne kompatibilný a niekto nie, len na základe náboženskej príslušnosti, je, je nie celkom korektná. E, nebyť Arabov, tak by sme ešte asi nemali ani desiatkovú číselnú sústavu. Asi by veľa princípov e, zdravot liečný, teda te, terapeutických nebolo známe. Čiže hovoriť o tom, že niekto len pre svoje náboženské význanie je vhodnejší a niekto menej vhodný. Nehovoriac o tom, že mne vadí aj ten princíp, že to môže smerovať k rozdeleniu. Viete, že z jednej obce prídu dve skupiny. Jedna dostane e, akceptáciu a druhú pošleme späť do, na turecko-sírské pomedzie na hranice islámského štátu. E, kde, kde tu je logika, kde je tu, e, poviem, základná korektnosť? Ja neviem posúdiť, koľko môže Slovensko prijať imigrantov. Ešte, ma, keď hovorím o imigrantov, napadá jedna taká historická paralela. E, viete, pred prvou svetovou vojnou bolo najdôležitejšie vytvoriť v nemeckom robotníkovi pocit, že ak zabije francúzského robotníka, tak nerobí nič zlého. A naopak. A ja mám pocit, že sa aj tu v Európe buduje atmosféra, že mm, pripraviť o život e, Araba alebo imigranta nie je nič zlé. A priznám sa, že ja budem radšej, pokiaľ sa budú sem do Európy stiahovať imigranti so svojimi deťmi, ako keď prídu so svojimi koňmi a so svojimi šablami. Lebo ten e, demografický vývoj, to napätie, tá bieda, ktorá tam je, e, podľa mňa tých ľudí vyženie. Im e, satelity ukazujú blahobytný euroatlantický životný štandard a ich nechávajú žiť za euro 50 alebo za 2 doláre na deň. Ehm, áno, môžeme tvrdiť, že správame im tam podmienky, len od rímskej ríše sme e, z Afriky, Ázie nie my, ale Briti, Nemci, Francúzi ťažili zlato, ľudskú silu. Amerika je postavená na otrockej práci. Viete, tam e, v koncom 18. storočia žilo necelých 3 milióny obyvateľov a rovnaký počet otrokov. Dobre, pán Janošovský, skôr ako dáme slovo poslucháčom pred hudobnou predstávkou, tak ešte sa vás pýtam na jednu vec. Zrejme ste postrehli, nakoniec jedna veľká demonstrácia bola aj v Bratislave a následne boli v Žiline, zamerané proti týmto imigrantom. Tu treba jasne rozlíšiť dva základné pojmy – pod imigrantom rozumieme pristahovalca, ktorý sem prichádza z akéhokoľvek iného dôvodu, okrem toho, že je prenasledovaný. To znamená, môže hľadať lepší život, môže tu hľadať lepšie zamestnanie, môže tu hľadať lepšie životné prostredie, môže tu hľadať priaznivejšiu klímu, ako napríklad v Afrike, kde sa e, príliš otepluje hoci to už vidíme alebo sledujeme aj u nás, hlavne cítime v týchto dňoch, tak ma zaujíma, že aký je váš postoj voči týmto demonstráciám, pretože ak do Bratislavy príde 6 až 7 tisíc demonstrantov, tak e, to je dosť veľká sila. Ja si nepamätám od z gorily, že by sa toľko ľudí na nejakom mítingu, demonstrácii alebo pochode zúčastnilo. Nech sa páči. E, ja si myslím, že je v tom predovšetkým strach. E, oni to niektorí experti nazývajú, že xenofóbia je akože strach z nového. Ale myslím si, že to je strach e, zo starého. Viete, nové pracovné sily znamenajú v našom priestore akože ťažšie, ťažšie zohnať novú prácu, znamenajú útok na e, ustanovenia zákonníka práce, na znižovanie štandardov, na znižovanie ceny práce. E, viete, možná tí imigranti budú asi poslušnejší v tých korejských fabrikách, kde naši zamestnanci nie sú vždy zvyknutí na fyzické tresty. Že existuje veľa e, súvisiacich vecí, ktoré môžu vyvolávať u nás prirodzené obavy. A myslím si, že to vyvolávanie obáv je e, základom e, tejto vlny imigrantov. Tá vlna imigrantov predsa nevznikla vo vzduchoprázdne. Tú vlnu emigrantov, imigrantov spôsobili nejaké politické, vojenské a iné rozhodnutia. E ja len snáď pripomeniem, viete, že ak sme ťažko znášali ostnaté droty medzi Československom a Rakúskom a Nemeckom, dnes máte gazu oplotenú kolón dookola 6-metrovým betónovým plotom. Medzi Gréckom a Tureckom je 4,5-metrový plot. E, Maďarsko stavia 175 e, km dlhý 2,5 metra vysoký plot. Mexiko a USA sú rozdelené 6-metrovým plotom. Takže ak e, si zoberiete tú realitu, tak sme sa dostali do stavu, kedy namiesto hľadania spoločnej civilizácie sa oplocujeme, opevňujeme, chystáme akoby k vojnovému konfliktu. A priznám sa vám, že ak vidím na jednej strane 400 alebo 500 miliónov eh, v euroatlantickej civilizácii a na druhej strane 5,5 miliardy ľudí, ktorí sú eh, rozhorčení a žijú v neudržateľných existenčných podmienkach, tak mi z toho nie je ľahko. A nemyslím si, že demonstráciami proti ním vyriešime túto situáciu. Je treba e, hľadieť na elementárnu spravodlivosť. Asi zo dňa na deň e, rozpili 5,5 miliardy e, ľudí v západnej Európe je nemožné. Ale viete, čo sa deje? Utekajú k nám ľudia z týchto krajín, ktorí sú elitou v tých krajinách. To znamená, že tí, ktorí majú vzdelanie, ktorí majú peniaze, ktorí majú aspoň základnú rečovú výbavu, ktorí majú určité intelektuálne schopnosti. A v týchto krajinách zostávajú v podstate ľudia bez akéhokoľvek e, logistického, manažerského alebo akéhokoľvek zabezpečenia. Veď e, my v tých krajinách tou imigráciou vlastne zhoršujeme ich položenie, ich situáciu. A sú absurdity úplne v, vo svetovom globálnom obchode. V Keni pestujú ruže a zomierajú tam ľudia od hladu. Takže ak, akú to má logiku? To mi pripomína logiku tu u nás. Akože stretnete toľko teréňákov a v zime vidíte nahé e, rómske deti pobehovať v snehu. A pritom hovoríme, že spoločnosť na to nemá. Ak niekto má na to, aby kúpil za 6 miliónov auto, myslím korún, teda za to je koľko, 200 tisíc eur, a súčasne nie je pár desiatok tisíc na to, aby sa zaviedla aspoň elementárna starostlivosť o deti, ktoré pochopiteľne, ak vyrastú s takýmito skúsenostiami, aký názor budú mať na väčšinovú spoločnosť. Ja si myslím, že netreba byť nejakým prognostikom alebo sociológom, aby si človek vybavil, s akou zlosťou tí ľudia vyrastajú. Dobre, e, ďakujem vám veľmi pekne za e, tento úvodný vstup. E, po krátkej prestávke budeme pokračovať na, podľa toho, ako budete vy vedieť reagovať Vážení poslucháči, na pána Janošovského môžete sa vyjadriť, či s jeho názormi súhlasíte, nesúhlasíte, môžete ho podporiť alebo ostro kritizovať. Všetko je už na vás tak po krátkej prestávke hudobnej vás vítame vetery. za štěstí. kde si v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost. Jí Počúvate reláciu v prvej línii, dnes vedenú pánom Miroslavom Hazuchom a zatiaľ teda je hosťom iba Juraj Janošovský zakladateľ portálu Alternatíva bude samozrejme možnosť a priestor v tejto chvíli aj reagovať na tých kopec tém, ktoré tu boli doteraz eh, rozoberané. Ideálna cesta buď eh, cez e-mailovú adresu zavinač slobodnyvysielac.sk alebo telefónne číslo 048 381 0101 pochopiteľne iba vtedy, ak počúvate premiéru a máte v kalendári 5. august a roku 2015 a na hodinkách zhruba 8 minút po 18. hodine. Skôr ako sa samozrejme nejaký ten prípadný poslucháč ozve. E, ja by som sa rád e, nášho hostia opýtal. E, dovolím si do toho vstúpiť, ak mi dovolíte Samozrejme, vy. nech sa páči. Tam bolo spomenuté to Gabčíkovo a vieme teda, že sú tu aj také možnosti, že to referendum napokon e, nič nebude znamenať. Vy osobne si myslíte, čo, ako sa má občan potom e, v tomto zorientovať, že napriek tomu, že sa zúčastnil toho, na čo má teda u nás právo, že jeho hlas nebol vypočutý. Alebo nebude. A môže byť, že nebude. No, viete, ak e, je republika politickým vlastníctvom alebo politickým výsledkom snaženia a vôle občanov, tak je mimo všetkej diskusie. Ja sa domnievam, že minister vnútra, ktorý povie, že nemá záujem rešpektovať vôľu občanov, sa dostáva tak trošku do offside. E, pán Hazucha tu hovoril o relatívne veľkých manifestáciách, ktoré jednoznačne vyjadrujú verejný názor v mnohých prípadoch. Eh, tak ak má iný názor, nech prebije Gabčikovské referendum celoštátnym referendum a nebude nikto z ľudí, ktorí sú demokraticky orientovaní, môcť namietať, ak eh, ľudia rozhodnú tak alebo onak. Ale to, čo je podstatné, viete, preto som ja tu spomínal toho Háchu, Tisu, Kislinga eh, ja mám niekedy pocit, že slovenskí politici sa najprv idú pýtať pani Merkelovej, čo majú povedať. E, hľadajú svoje miesto v tých e, dlhých radoch pri samitoch Európskej únie, vedľa koho si stanú a s kým si budú šuškať. Ale podstata slovenskej politiky, e, dá sa dnes povedať, že máme ďaleko menšiu váhu ako kedysi v tom sovietskom bloku. Keď prišiel Husák do Moskvy, tak ho prišiel Kosikin vítať na letisko. Eh, pol roka po Nežnej odišiel pán doktor Čarnogórsky ako podpredseda federálnej vlády do OSN a stretol sa s americkým prezidentom, vtedy bol, myslím, už Bush, tak, že bol účastný eh, slávnostných raňajok s účasťou 3000 hostí. Takže podľa mňa nikto ani poriadne nevedel, že tam nejaký slovenský politik sedí. Čiže eh, ten význam Slovenska v dnešnej reálnej politike je, skoro by som povedal, zanedbateľný neviditeľný. Je to hamba na obidve strany. Je to hamba aj Európskej únie, ktorá v podstate nerešpektuje rôznosť vo vnútri, ale hamba aj slovenských politikov, ktorí nevedia povedať svoj názor jednoznačne a zrozumiteľne. Preto ja budem napríklad vždy stať za e, pánom premiérom Ficom, keď povie, že má iný názor ako Európska únia, ho zdôvodní. Budem za ním stáť aj vtedy, ak povie, že má rovnaký názor ako Európska únia, ako ho bude vedieť zdôvodniť, ale nebudem môcť stáť za jeho názorom, ak bude reprodukovať to, čo sa si dohodli niekde v Bruseli alebo v Berlíne to nie je korektné ani voči ľuďom, ktorí volili svojich politikov, ani voči budúcnosti tohto národa. Viete, ja si myslím, že my tu hráme svojím spôsobom budúcnosť Slovenska. Slováci prežívali e, Jese, Jeses, e, Jesesky to pekne v demokratoch opisoval, e, duby vyvracalo a osiky sa ohýbali. Na Slovensku prežijú tí, ktorí sa vedia ohnúť pod vetrom, niektorí sa vedia vetru postaviť. Čiže ja e, nežiadam nejaké hrdinstva, ako sa hovorí, cintoríny sú plné hrdinov, ale si myslím, že vždy existuje pre múdreho človeka priestor na to, aby povedal svoj názor, aby jemnou iróniou, jemnou poznámkou, akože ukázal, že hovorím, čo nechcem, ale hovorím to, lebo musím. A je veľa vecí, ktoré sa v politike a diplomácii dajú vyjadriť veľmi korektne a nemusia mať nádych takého apologetizmu, takého nekritického obdivovania, takej straty suverenity, straty zvrchovanosti. Nerobím si ilúzie o slovenskej autonómii, ale na druhej strane si myslím, že právo na svoj názor by sme mali mať. Áno, vyzerá to nádejne, že by sme mohli mať poslucháča na telefónnej linke, takže vás poprosím, nasadte si sluchatka. Pekne dobrý večer želáme, komu a kam. Dobrý večer, Roman Nová Baňa. E, chcel by som sa len opýtať jednu vec pánov e, keď sa pozrieme na mapu sveta, tak e, Afganistán a Sýria a Eritrea a čo neviem, aj z iných krajín afrických, to je dosť veľký rozptyl medzi tými krajinami. Ako je to možné, mne to nejde do hlavy, že sem prichádzajú Afgánci spolu so Sýrčanmi a Libiečanmi a proste sa to tu stretá v Európe. Vláde som započul takú, samozrejme v úvodzovkách konšpiráciu, že je to organizovaná akcia niekoho vedia sa mi k tomu páni vyjadriť, alebo teda pán host. Ďakujem eh, pekne za odpoveď. Ďakujem aj Áno, pekný večer. Ďakujem za otázku. No, Určite je veľa motívov, viete, že každý si so sebou tie svoje motívy nesie podľa toho, odkiaľ prichádza, aké informácie má k dispozícii. Ja e, som tu spomínal názor, viete, že ak budete niekomu, v televízii ukazovať rýchle autá, e, pekné bary a e, bohaté stoly, takže ten človek sa tam bude chcieť ísť pozrieť. Ak hladuje, ak nemá strechu nad hlavou, že je to v celku normálne. Na, na druhej strane je treba povedať, že tieto štáty, hoci neboli stabilné, tak eh, si vytvorili určitý modus vivendi, určitý spôsob prežitia a ak ten spôsob prežitia Afganistán žije 60 rokov vo vojne. Ja sa nečudujem nikomu, kto z Afganistanu uteká. Čudujem sa svojmu synovi, ktorý tam chce ísť učiť akože nárok. Ale e, na druhej strane musím povedať, že cháp, chápem e, tú mentalitu ľudí, ktorí nechcú zaspávať s tým, že nevedia, či nejaký dron nezasiahne akurát ich dedinu, že e, nechcú ísť spávať e, s obavou, že čo túto zimu, ako ju prežijú. Takže tie motívy sú existenčné a viete, že pokiaľ bude existovať ohrozenie takéhoto, takéhoto druhu a takéhoto rozsahu, tak e, tých ľudí nikto neudrží e, v krajinách, kde sa narodili a kde zomreli ich predkovia a kde by určite oni chceli vychovávať svoje deti. Ale predsa, ak e, je priemerný vek dožitia 25 rokov, ak je priemerná mzda pod úrovňou 5 dolárov na deň, ak je priemerná spotreba vody 1,5 litra, to všetko sú fakty, ktoré sú neudržateľné. Najmä v konfrontácii so slubovanou akousi ilúziou e, toho euroatlantického spôsobu. Viete, propagujú systém a neuvedomujú si, že nie sú schopní tieto štandardy garantovať po celom svete. Nie sú schopní štandardy, dokonca ani grécké, ani slovenské, poskytnúť Afrike, Ázii. Čiže je, je to podvodná propaganda v podstate. Mhm. Dobre, pokiaľ je e, ďalší host e, pripravení. Môžete sa, pán Vanka, vyjadriť aj vy k tomuto. Áno, pekný dobrý večer vám želáme. E, dobrý večer, Slobodný vysielač Banská Bystrica. Človek je úplne potešený, že môže vystúpiť a hovoriť priamo v takomto rozhlase. Má naozaj revolučnú tradíciu. E, ja sa k tejto téme, čo hovorí e, Juraj Janošovský, príliš nechcem pripájať, pretože nie som doma v tejto parkete, ale samozrejme, pretože som absolvoval množstvo nejakých tých diskusí aj v Bratislave, dokonca aj s tým zmieneným Džalalom Sulejmanom, tak e, musím potvrdiť, že prevláda skôr taký ten verejný názor, že niečo tu nesedí u týchto imigrantov a u týchto utečencov a že e, tak trošku ako keby bolo Európskej únii vnútené nejaké takéto, nejaká takáto téma alebo problematika teraz na leto a nie som si istý, či Európska únia reaguje správne pretože, a tým končím touto vetou, nikto si neuvedomuje, že za 26 rokov od nejakého roku 1990, keď sa menili vlastne režimy, e, vznikla tu nejaká taká tá chudobná vrstva, je tu množstvo bezdomovcov, sú tu ľudia, ktorí sú skutočne utečencami a, a migrantami vo vlastnej krajine, ale doteraz vládla taká nejaká ideológia, že veď to je ich problém, veď sme v slobodnej spoločnosti a e, nech sa to nejako rieši, sem tam nejak aké tie neziskové organizácie pomáhali a podobne. A teraz unisono všetci kričia, pomáhajte migrantom. Riešte ich, pretože je to náš hlavný problém. Ako prepačte. A tých našich 400 e, tisíc úplne chudobných a tých našich len v Bratislave je okolo tých e, možno 4 čo 4 tisíc. Myslím, že pani Kusa hovorí o 6 tisíc e, bezdomovcov. bezdomovcov a tak ďalej. A to sa nerieši? A to by sa nemalo riešiť na Európskej únii alebo aspoň na vládnej? Toľko ku mne, lebo by som sa mm. rozrečnil. <laughs> Ešte budete mať možnosť. O, veľmi dobre, o, lebo my sme tu mali celku zaujímavú diskusiu počas hudobnej prestávky, tak z toho dôvodu som pánovi Petrovi Zajacovi Vankovi dal slovo, pretože mal nejaké rozhovory e, s Džalajulámom Sulejmanom. E, zároveň dávam slovo e, ďalšiemu hostovi, ktorého máme na telefóne. Halo, halo, počujeme sa? Halo, dobrý večer, prajem. Dobrý večer, nech sa páči. Tu je Jozef z Viedne, pozdravujem vás, stály poslucháč. Uh, mohol by som chvíľu uh, sa pripojiť na túto debatu. Uh, Nedá mi sa neozvať. E, Žijem vo Viedni už vyše 20 rokov, v Rakúsku cestujem aj ďalej, aj v Nemecku som pracoval a tak ďalej. Chcem sa opýtať e, toho vášho hostia z komunistickej strany, ak som dobre porozumel. A e, trošku vás popravím. Či by povedať, či vie, koľko máme uh, uh, ľudí v motnej núdzi na Slovensku. Čiže budem pri telefóne a chcel by som s ním o tomto podiskutovať len pár minút, dve, tri minúty. Um, Či koľko máme bez a koľko majú príjem na osobu. Uh-huh. ďakujeme poslucháčovi za otázku. Ešte ano. O, vopred a budem vás... na telefóne, ja by ano. som chcel ešte potom... Áno, však môžeme hovoriť, rozprávať no. o... o... Áno. Len pán Hazucha chce niečo ešte dodať. O, ja som chcel povedať toľko, že o, pán Janošovský nie je členom komunistickej strany on e, je občianský aktivista, ľavicový, ktorý a, je novinár, v podstate novinár činov sa živí. E, takže e, a, no z tak, toho dôvodu, aby na začiatku bolo jasné, lebo ľudia majú záujem niekoho lustrovať, Aha. tak sme urobili dosť no. široký úvod, aby sme poslucháčom dali na... že nie členom komunistickej strany a potom vám aj poviem prečo. E, tak áno, je aktivista, tak to hovorí za všetko. Chcem sa teda opýtať, či vie, koľko je, ja pozerám na štatistiku momentálne Slovenskej republiky, že koľko máme e, sociálne odkazaných ľudí a koľko majú jeden človek na jedného, koľko je príjem, či vie o tom. No chcem sa ho opýtať. Nič zlom, ale chcem sa len opýtať, či vie o tom. Eh, no, za prvé, ja by som ano? ešte rád upresil, to, dobrý že deň. ja sám o sebe, dobrý deň, hovorím, že som samostatne hospodáriaci komunista. Keď to je pa... hlasnejšie, lebo nepočuť že, dobre. Že som samostatne hospodáriaci komunista, to je, ak sa kedysi hovorilo o samostatne ano, hospodáriacom ano, ano, rolníkovi. Čiže nie som organizovaný, ano. ale mám názory, ktoré by ste mohli zahrnúť pod takýto uh, pojem. Ale máte však názory, a, sú vlastne s mnohými, eh, samozrejme Samozrejme. Teraz neviem, či sa diskvalifikujem alebo kvalifikujem, e, do akej miery teda tá, v tej skúške obstojím. Ja sa priznám, že sa ne, nezaoberám štatistikou do tej miery, že by som si pamätal, aká je spotreba melónov na východnom Slovensku. Viem, že toto no, je pod, ďaleko podstatnejšia záležitosť. Hovorí sa, že na Slovensku, e, ja to odhadnem, zhruba 30 populácie má existenčné problémy. Viete, hranicu je, chudoby áno, áno, eh, môžeme eh, áno. určiť eh, rôznymi, rôznymi demografickými áno. parametrami. Sú spotrebné koše, Hej. sú rôzne no. kritéria z hľadiska spotreby. Čiže no. ak poviem akékoľvek číslo, tak e, si nájdem pre ňo možná aj argumentáciu. Ale myslím si, že minimálne tretina spoločnosti žije e, vo viac ako zlých sociálnych podmienkach. No, pán... No, tak uh, e, m, dobre. A teraz sa chcem opýtať, uh, či viete, koľko žije jeden odkaz, so, so, sociálne odkazaný človek na Slovensku? Je ich 350 tisíc. Uh, určite to nie je 350 tisíc povolačov. Chcem sa len opýtať, uh, či viete, koľko je príjem na osobu sociálna dávka na Slovensku. Ak nie, ja vám to poviem potom. Uh, myslíte akože životné minimum, áno? Áno, nie životné minimum sociálne odkázaný človek. Človek, ktorý je odkázaný proste, že nemôže pracovať, alebo nenašiel prácu dlhodobo, nezamestnaný. Viete, čo teraz, eh, a, a, aby som vám človeka. povedal, uh, hovorí sa o tom, že minimálna mzda by mala vzrásť z 396 na 400 no, eur. Po, ja budem pokračovať, ak dovolíte. Nie, Potom je nie, nie, minimálny dôchodok, ten je okolo 268 no, eur. Potom je no. životné, potom je životné minimum, to je okolo 170 ano. eur a pot, potom ano. sú ešte dávky, ktoré sú, ja vám presnú sumu akože najnižších dávok nepoviem, ale e, sú nižšie ako no. tých 160 eur. Ja... No, tak e, ja vám, No, no, no dobre, tak e, toto mi ako ste zdôvodnili, ja vám teraz poviem takúto vec. Na Slovensku oficiálne, čítam statist- zo štatistiky, je 350 tisíc Slovakov, um, uh, ktorí žijú na odkazaní, sú na sociálne dávky. Sociálna dávka na Slovensku je 61 eur, ktorú si musí odpracovať človek 20 hodín mesačne. 61 uh, eur je z môjho pohľadu 2 eur na deň. Áno? Súhlasíte? Áno. To znamená, vy hovoríte, že utečenci chudáci, že majú 2 eurá, žijú vo vlastných krajinách z 2 dolárov, 2 dolárov až 5 dolárov na deň. No tak my máme potom 350 e, tisíc utečencov na Slovensku. To ako nikoho nezaujíma. Ja súhlasím s mnohými vašimi vecami, e, názormi, áno, ale v tomto nebudem a a e, mali by ste sa všetci spamätať, že vlastne čo prebojovávate, ja žijem v Rakúsku, žijem e, v mm, multikulty spoločnosti, viem, čo to obnáša, Um, len to chcem povedať, že ja by som nemusel volať do slobodného vysielača. Ja si žijem dobre, ja mám, ja som zabezpečený, ale toto mi nedá. Nedá mi to reagovať, že na Slovensku je 350 tisíc ľudí, ktorí žijú zo 61 eur na deň, to je e, na mesiac, to je 2 eur na deň. A vy hovoríte, že treba zachraňovať prečo my nezachraňujeme 350 tisíc Slovákov, ktorí majú 2 eurá na deň a nie sú to určite lajdáci. A viete, čo cestujem po Slovensku? Bol som na dovolenke 2 dva týždne na považi. Je to hrozné, je to katastrofa. Tí ľudia neviem, už sú tak apatickí, že povedia, no čo ja viem, mne stačí tých 350 eh, eur v sklárniach na lednických rovniach, možno 500, keď mám lepší plat. No čo mám robiť? No však eh, máme pôžičky, navliekli nás na pôžičky, musíme to splácať, ale mám záhradu, mám tam, to, toto, mám niečo na čierno a tak ďalej. Rozumiete ma? toto, toto, ako, toto by malo nás zaujímať. Nie utečenci. Nie utečenci, my nie sme krajina pripravená na utečencov. To bola, skutočne sa nečudujem, že demonstruje 10 tisíc ľudí v Bratislave, e, to je veľmi málo. Tu je sled, toto je organizované, to je súčasť veľkého plánu, ktorý my ešte ani nechápeme a my nie sme krajina pripravená na prijatie ani jedného utečenca, lebo jeden utečenec má náklady na 1400 eur na mesiac a našim ľuďom dávame 61 eur, 350 tisíc utečencov v podstate máme, o tých sa treba starať. Je to hamba, je to hamba táto konštatácia, e, konštatovanie, že my musíme, 350 e, tisíc Slovákov žijú na 2 eurá. Nie sú to lajdáci, určite sú tam ľudia, ktorí by chceli pracovať a nedáme im šancu, nedáme im možnosť. Hambím sa za Slovenskú republiku, za, slovenský, za slovenskú vládu. Nechcel by som byť politikom v krajine, ktorý, kde zarábajú ľudia 500 eur, alebo majú 61 eur od... Eh, eh, o, o, sociálnu dávku. Pokal v Rakúsku, a na západe je 840, 820 eur. Ďakujem, do počutia veľa. Ešte vás dám. poprosím, eh, vie, viete čo, ano? k tej argumentácii, ja ano. tu nechám v slobodnom piatku, e, pardon, v Slobodnom vysielači e, informáciu, ktorú som zistil e, z hľadiska toho príjmu. A asi neočakávate, mhm. že budem brániť, že Slovenská republika vynakladá dosť na sociálne odkázaných ľudí. Máte pravdu, ano. tie štandardy sú absurdné. Ja vám poviem, že mne sa nôž vo vačku otváral, keď som sa dozvedel, no, že tak verím, prí, no. príplatok... Ja na, na... na Slovensku žiť bohužiaľ musím to konštatovať. Som rád, že nežijem na Slovensku. Bohužiaľ, bohužiaľ. No, no. Viete čo, ale potrebovali by sme vás tu asi, ak viete svoj názor vyargumentovať a obhájiť. Na no. druhej strane vám chcem povedať, že e, existuje celý rad e, príplatkov, poplatkov na rodinu, na obyvateľa a tak ďalej, že tre, treba no. si, no. to, to sa mi dá, zdá skutočne enormne nízke číslo, nevylučujem, že máte presnú informáciu. Nie, to, to, to je oficiálna informácia na internete to nemusíte, ale to sa to aj hovorí. Šta- Slovenský štatistický úrad, áno? Áno, však si dajte sociálne dávky na Slovensku a e, na Google ja to vám vyhodí, máte informáciu. Ináč nemusíme o tom ho- hovoril v slobodnom vysielači aj pán Polák, e, ktorý zastupuje cigáňov ako pre rómskú otázku, však povedal sám, že 61 eur je e, sociálna dávka na Slovensku. Celý večer sa o tom debatovalo a povedal, že si ju treba zaslúžiť. Ako viete, to je, to je genocida obyvateľstva. No, určite, určite. To, ja, to, ja považujem za genocidu obyvateľstva. To je Bohužiaľ. No. Nič tomu nemám už čo dodať. Ďakujem pekne za pozornosť do, do a za e, možnosť sa vyjadriť. Áno, máme tu aj e-maily. Môžem prečítať niečo? No, samozrejme, nech sa páči. Píše pani Libuša, vážení páni, naši politici si robia, čo chcú, pretože im to dovolíme sú rozlezení na dôležitých miestach ako Chobotnica, Trepu 2 na 3, veď inštitút referenda je všade, inde na svete záväzný. Oni totiž z našich peňazí žijú, ale berú to ako samozrejmosť. Okrem toho kradnú, rozkradnú 4 miliardy ročne a ešte im je málo. Samozrejme, že sa ľudia boja o už aj tak mizerný životný štandard. Sú to zapredanci, kosák a kladivo vymenili za pruhy a hviezdy a podliezajú štruktúram v EÚ. To je jedna z reakcií. Andrej z Kešmarku by malé otázky. E, stala sa už v súvislosti s migrantami, vraciame sa k tomu Gabčíkovu, nejaká udalosť, ktorá ovplyvnila život domácich obyvateľov? Viete o tom niečo, páni? Ja neviem o ničom. Ja by som len k tej prvej pani chcel dodať mm-hmm. ešte, že jej názor je sympatický. Nech si ho udrží až do parlamentných volieb. Viete, ak e, zvolí nasledujúcu exekutívu 5% obyvateľov Slovenska, tak e, môžu potom rozprávať, čo chcú. E, zakiaľ ale argumentujú, že vyhrali slobodné voľby a investujú milióny eur do toho, aby získali akú takú podporu, tak to vytvára ilúziu ilúziu, že majú podporu v, v štáte, že majú podporu verejnosti. Takže e, nestačí po, podľa mňa hovoriť o tom, ak, akí sú politici, treba im to podľa mňa veľmi jasne dať e, najavo. A čo sa týka tých udalostí, viete, e, komunikácia je o tom, že vyberiem si, čo mi vyhovuje. E, je jednoduché natočiť aj opitého, e, naštvaného imigranta aj e, kojacu matku. Záleží na tom, akú náladu chcem vo verejnosti e, e, propagovať. E, takže buďte veľmi opatrní, viete, že ja sa priznám, že televíziu e, neposielam, ne, nepozieram najmä, e, ako by som to povedal, zo zdravotných dôvodov a veľmi si vyberám informácie, ktorým verím a ktoré považujem za hodnoverné. A radím to každému poslucháčovi a e, divákovi, aby pristupoval s veľkou rezervou k oficiálnej mainstreamovej propagande. A druhá ešte je tu doplňujúca otázka, teda e, aká je štruktúra migrantov v Gabčíkové šíria sa reči, že sú to sami muži. Môže to byť vplyvom toho, aké postavenie tam majú poväčšinou ženy? Viete na toto zareagovať? No väčšinou, no ja poznám akože informácie z e, Čiech, kde pre, predsa len existujú aj nejaké autentické e, záznamy o tom. E, pochopiteľne muži sú mobilnejší, sa jednoduchšie vyberú na cestu, ženy majú deti, majú silnejšie väzby k rodine, čiže tí, ktorí pricestujú. E, dnes zaznelo v, e, v médiách, že sa utopilo najmenej 2000 imigrantov. No viete, ak sa prekoprcie loď, tak prvý, kto zahynie, tak sú ženy s deťmi. To sú povesti o Titaniku a potápajúcich sa lodiach. Dnes prvý skáču do záchranných člnov kapitáni a muži. Je to hamba, <laughs> súhlasím e, so ženami, ale myslím si, že mnohé takéto socio civilizačné vplyvy sa podpisujú na zložení imigrantov a určite, že ľahšie tú strastiplnú cestu prejde 25-ročný muž v plnej sile ako 55-ročná žena. Takže nie sa čo čudovať. Nesúvisí to podľa mňa celkom s tým, že by e, bolo to postavenie žien také e, menej cenné, e, aj keď určite tie kultúrne štandardy sú iné, ale pamätám si na seriál Meš, eh, kde eh, tá osádka eh, medicínskeho centra je zhrozená z toho, že Korejci posielajú do pola šlapať najprv ženy, pretože buvoli, ktoré orú tie ryžové polia sú drahšie a ak sa niečo stane, tak chránia svoje zvieratá. To len preto, aký je ten svet absurdný a krutý a myslím si, že proti každej takejto nehumánosti je treba zdvíhať hlas. Či to nejak ovplyvní štruktúru imigrantov na Slovensko, neviem odhadnúť. A čo povedať na tie názory, ktoré vidia, povedzme, týchto imigrantov celkom slušne vybavených. Väčšinou sa so slovom utečenec spája človek, ktorý príde otrhaný, ledva lapá po dychu a my tu vidíme ľudí, ktorí majú oblečenie značkové bundy, značkové nohavice, mobily, to je celkom moderný utečenec. Ako sa k tomuto No určite to súvisí s tým, že kto je mobilnejší, ten človek, ktorý má peniaze, dnes tí prevádzači berú niekedy až desiatky tisíc eur alebo euro za mm, dopravu do Nemecka alebo do Švédska alebo do Norska. Takže kto si to môže dovoliť? Určite nie felahovia, ktorí majú problémy vyživiť mnohopočetné rodiny. Čiže prví, kto uteká, sú bohatí e, obchodníci, ich deti, akože, ktorí odchádzajú za ešte lepším životom. Mnohí z nich majú e, rodiny, dokonca som sledoval, že mnohí rozprávali, že sa chcú dostať k svojim rodinám vo Veľkej Británii alebo v Nemecku. Čiže tá imigrácia nezačala ani pred mesiacom, nezačala ani tento týždeň. Na druhej strane je treba povedať, že imigrácia určite nie je riešenie globálnych problémov, ale to, čo sa deje e, vo svete, naznačuje, že rozvinutý svet ani nemá záujem o riešenie týchto problémov. Áno, len, len si zoberte tú vec, že keď teda príde sem ten, ktorý už je majetne dobre vybavený, tak človek by očakával, že bude mať aj správanie na úrovni, ale nebude skakať do kamiónov a vykrádať ich po ceste, že teda príde civilizovanejšie už e, do tejto časti sveta a bude sa tak aj chovať, aby ho ľudia prijali. No, tú selekciu musí štandardne previesť v podstate mo- mocenský aparát. E, mne je jedno, či do kamionu skočí e, e Róm so slovenským občianským preukazom, alebo bohatý Eritrejec, keď to poviem, ten princíp toho trestného činu je rovnaký. Čiže házať že e, všetkých do jedného vreca je podľa mňa nebezpečné. Treba proste odstrániť extrémne prípady, treba e, zabezpečiť dodržiavanie elementárnej zákonnosti a pravidiel a bez ohľadu, bez, a tu sa znova vrátim k tej mojej poznámke, bez ohľadu na vierovýznanie, na farbu kože, etnický pôvod, na, na čokoľvek to, čím trpí Slovensko, je podľa mňa e, to, že my sme si navykli na tolerovanie nespravodlivosti. U nás sa e, bežne hovorí, že spravodlivosť sa kupuje. Nikto sa nad tým nepozastavuje. Ani vláda plná právnikov, ani najvyšší súd e, sa to berie ako štandard. Viete, ak sa dá e, spravodlivosť kupovať, tak asi si ju môžu kúpiť len tí bohatí imigranti. Spravodlivosť potom, v úvodzovkách, áno? spravodlivosť v úvodzovkách. No spravodlivosť taká, aká je, reálna spravodlivosť, e, sa kupuje, je predmetom e, obchodu, tak ako zdravie, ako existencia. Viete, že v tejto komercionalizácii všetkého sa dostala tá spoločnosť do toho, že e, princípy sú na predaj. A ak sú na predaj, tak je to len otázka toho, kto si to môže dovoliť predať a kto si to môže dovoliť kúpiť. Mhm. No ja som ešte e, chcel k tejto veci povedať toľko, že e, tí pristahovalci, ktorí sem chodia, alebo sa tlačia, najmä do Talianska a do Grécka, tak hovoria plynule anglicky, čo je dosť zarážajúce, pretože skúste e, nájsť na Slovensku narýchlo tlmočníka, ktorý hovorí perfektne anglicky a je schopný e, nejakých turistov tu sprevádzať. A ďalšia vec je tá, že ak e, títo ľudia sa naučili dobre anglicky, majú dosť peňazí, tak určite nepatria k tej prenasledovanej vrstve, ktorá je úplne na spodu tej spoločenskej hierarchie. Čo si o tom myslíte? Vrátim sa k tej e, mojej poznámke. Viete, že e, myslím si, že očakávať, že sa podarí utiec nevzdelanému e, rolníkovi, ktorý neabsolvoval ani základnú školu, cez e, polku sveta, cez dva prielivy, cez moria, e, cez e, vysoké ploty, je v podstate nereálne očakávania. Čiže utekajú tí, ktorí majú na to schopnosti a v tomto prípade aj peniaze. Čiže svet, ktorý je postavený na diferenciácii podľa bohatstva, tak vytvára takéto paradoxy. Paradoxy v tom, že tí, ktorí sú bohatí e, na strednom a blízkom východe, e, bažia za ešte väčšími pôžitkami v euroatlantickom priestore a odhodlávajú sa na, na tieto cesty. Len e, znova poviem, je nebezpečné všetkých hádzať do jedného vreca. Ja neviem bez toho, aby to niekto kvalifikovane posúdil, rozhodnúť, že toto je reálny emigrant, toto je politický emigrant, toto je ekonomický emigrant, mne vadí, ak euroatlantické štáty sa rozhodli, že budú akceptovať e, vzdelaných, kvalifikovaných, rečové vybavených emigrantov z týchto krajín a v podstate tieto krajiny tým ďalej uvezujú do uh, E, biedy a chudoby na ďalšie 10 ročia. Takže e, to riešenie, viete, v imigrácii nikdy nebude. Bude jedine v tom, ak sa nájdú korektné pravidlá medzinárodného života. Ja by som záverom chcel ešte veľmi pekne poďakovať pánovi Jurajovi Janošovskému. Chcem ešte Petra Kršiaka trochu popraviť. Nejedná sa o portál Alternatíva, ale Alternatívy, čiže v plurále a tento portál bude spustený až od budúceho mesiaca, čiže od septembra. Ale my nekončíme ešte samozrejme, budeme pokračovať v tejto relácii až do 20. hodiny a samozrejme priestor musí dostať aj druhý host dnes, ale po pesničke budeme pokračovať. nám pomaličky doznieva, ako bolo jasné aj z toho, čo tu bolo povedané, tak na túto tému by sa dalo ešte rozprávať e, pekne dlho. Pán Hazucha, zrejme budete ešte aj o týchto veciach v budúcnosti tiež rozprávať? E, samozrejme, o tejto téme dáme priestor aj v budúcnosti, pretože tí imigranti tu boli, budú a budú zrejme s nimi problémy, pretože e, Tomu sa vyhnúť nedá, hlavne ak sem prídu ľudia z úplne iného kultúrneho prostredia, s úplne inými zvykmi, s úplne iným náboženstvom, čo bude narážať najmä na určitú skupinu ľudí, ktorí imigrantov nemajú radi, alebo majú k nim vážnejšie výhrady. Mohli by sme samozrejme pokračovať aj ďalším e-mailom, ktorý je dosť teda obsiahly od tóna. Neviem, rozbehneme tú ďalšiu tému práve ehm, tým, alebo už pre istotu nie v slobodnom vysielači má prednosť e, poslucháč alebo písateľ e-mailu, tak z toho dôvodu by som vás poprosil, prečítajte Dobre, ho. takže ako nám Tono píše, dobrý deň, rád by som sa vyjadril, alebo vyjadril by som svoj názor. Kresťanskí utečenci sú uprednostňovaní pretože je menšie riziko, že sa niekde vyhodí do vzduchu. Štát má zabezpečovať bezpečnosť hlavne obyvateľom Slovenska až potom tým ostatným, no stále nechápem, čo vám vadí na takomto selektovaní, predsa máme brať presný počet utečencov. To, že sem príde kresťan, neznamená, že toho druhého vyženú preč, on len zostane v inom tábore, nie je v tom nič neludské. Jeden bude v našom, druhý v inom tábore, to je všetko. Nie sa čomu čudovať, že si chcú vyberať. Nie je ťažké si vyhľadať, čo utečenci dokazujú v zahraničí, nehovoriac o imigrantoch v multikulty krajinách, znásilnenia, vraždy, getá, nogo systémy a tak ďalej. Pozrite sa na zloženie utečencov. Väčšina muži v produktívnom veku, kde nechali ženy, deti, rodičov. Je ťažké povedať, ktorý predstavuje skutočné bezpečnostné riziko, kto má ambície sa niekde odpáliť alebo sekať mačetou. Preto selektujú tých, ktorí by mali predstavovať najmenšie riziko. Pokiaľ chcete niekomu hrať na city, chodte protestovať pred britskú ambasádu, oni nezobrali a ani nezoberú ani jedného, pritom im tam rozbombardovali krajiny a vyvraždili rodiny. Spojené štáty a Kanada a iní to isté, kedy oni brali utečencov z krajín, ktoré roky ničia. To je kompletná citácia z tohto e-mailu. Chcete sa k tomu vyjadriť, páni? Asi áno. E, ja som presvedčený o tom, že e, Spojené štáty sú plné e, Mexičanov, Japoncov, Číňanov. Dokonca ešte poznámku, akože koncentračné tábory nevymysleli Nemci, koncentračné tábory vymysleli Briti v Juhoafrickej republike, keď potrebovali vyhľadzovať búrov v, v tomto regióne. Takisto v USA existovali koncentračné tábory pre 1,5 milióna Japoncov. Takže tá neludsko sa tiahne celými dejinami, akurát my to niekedy redukujeme. No a čo sa týka toho princípu tých e, kresťanov, e, ja súhlasím, že môžu byť nejaké kritéria pre uprednostňovanie, vadí mi, ale ak sú to kritéria, ktoré sú v rozpore s ústavnými princípmi, ak e, zna znalosť Evanelia niekoho kvalifikuje a niekoho diskvalifikuje. Ja si nemyslím, že je možné na základe takéhoto kritéria povedať o nejakom človeku, o niektorom človeku, že je dobrý a o niektorom, že je zlý. A ak by som e, to vyargumentoval, tak e, v tých amerických e, kinách a školách strieľajú po väčšine kresťania to je znova akože selektívna komunikácia, keď e, e, pán prezident Zeman hovorí, že nie každý e, terorista je Arab, ale každý Arab je terorista, alebo naopak. Proste keď sa priraďuje určitá vlastnosť niekomu. A priznám sa, že ja sa tak trošku bránim, aby ľudia, ktorí bránia svoju vlast, e, boli nazývaní teroristami a tí, ktorí sú tam agresori, aby boli nazývaní osloboditeľmi. Ja tým e, nebránim terorizmus ako spôsob politického boja, ale chcem upozorniť, že e, účastníci Slovenského národného povstania boli v Gebelsovskej propagande teroristi. Takže len uvádzajme akože správne názvy k správnym javom. Tak, no ale vy dnes e, chcete rozoberať ešte jednu tému a s druhým hostom. Samozrejme, týmto by som chcel privítať ďalšieho nášho hostia, ktorým je inžinier Peter Vanka. Pán inžinier Peter Vanka je inžinier ekonom, zaoberá sa ekonomickou demokraciou. O tom, čo je to ekonomická demokracia, nám v krátkosti povie, lebo už máme do konca relácie len hodinu 10 minút, e, tak medzi tým ešte bude nejaká tá hudobná prestávka. Ale k tomuto e, spôsobu sme prikročili z toho dôvodu, že e, téma imigrantov je prednosná na Slovensku alebo skôr naliehava, tlačí to ľudí, trápi to ľudí. Samozrejme, na druhej strane si musíme uvedomiť, že ekonomika na Slovensku upadla, upadla drasticky. Pán inžinier Vanka nám niečo o tom povie. E, takisto e, je veľmi dôležité e, to, že pán Janušovský najbližšie sem príde o mesiac. S pánom Vankom budeme mať pravidelné relácie, takže budete ho počuť na túto tému o ekonomickej demokracii, o zamestnaneckých kooperatívach a podobných združeniach, čo vám v nasledujúcich minútach e, vysvetlí, tak najskôr by som chcel pána Zajaca Vanku požiadať, aby e, sa predstavil, povedal niečo o svojom živote, čo robil, ako sa k tejto téme dostal, čo ho k tomu viedlo a aj to, že čo plánuje s tou ekonomickou demokraciou robiť do budúcnosti. Je to na úvod dosť veľa otázok, ale skúsme postupne. Tak dobrý večer, Miroslav. Ešte raz dobrý večer, Peter. E, po tej veľmi príťažlivej a zároveň veľmi emotívnej téme imigranti sa o ekonomických témach bude hovoriť veľmi ťažko. Neočakávam tým pádom diskusiu. A keď ste povedali, že pár slov úvod, mm, na úvod e, nejak sa predstaviť alebo podobne, tak hneď radšej trošku popravím, že e, moje plné meno je Peter Zajac Vanka. A to je v poriadku, pretože takto si to milia všetci. A to meno je vlastne cez kedy kedysi tak, ako bolo Česko, pomlčka Slovensko. Toľko na úvod. Ďakujem za vysvetlenie. <laughs> Díky veľmi pekne. No, ja som si pôvodne, keďže to malo byť ešte trošku širšie, pripravil aj možno nejak tak naivne, že možno tu bude aj nejaké video, ukážky kníh, ktoré sú a ktoré sa teda nejakým spôsobom venujú ekonomickej demokracii. Ale úplne, úplne na úvod, než aj sa sám predstavím, by som chcel povedať tak tú jednu perličku, že e, v podstate dnes už celkom vážne a seriózne všetci, nie len nejakí takí tí lavicoví mysliteľia a lavicová inteligencia, ale aj všetci z oblasti manažmentu, mysliteľia v manažmente, ekonomovia, svetoví ekonomovia, všetci hovoria o tom, že kapitalizmus skončí. No ale teraz ako ho nahradiť? Čím ho nahradiť? Bolo by veľmi zaujímavé pozrieť sa analyticky na to, ako by to vyzeralo, keby sme mohli znova reštaurovať socializmus teraz pre zmenu a nejakým spôsobom sa vrátiť k niektorým veciam. Na druhej strane e, musím povedať úprimne, že pri všetkých tých manažerských e, teóriách a pri všetkých tých mysliteľských e, udalostiach slovo socializmus sa prakticky nevyskytuje a všetci vymýšľajú nové teórie, ktoré predovšetkým hovoria o alternatívach voči kapitalizmu. E, ako som sa k tomu dostal? No tak musím povedať, takže dlhé roky som pôsobil v hospodárstve. Kedy si dávno, keď som študoval ekonómiu, a musíte to brať tak, že tú ekonómiu som študoval ešte za socializmu, zdalo sa mi všetko jednoduché, všetko do seba zapadalo. Jasný systém, ekonómia. Sú tu výrobné sily, teda fabriky, závody, polnodružstva, predajne. Sú tu výrobné vzťahy, teda nejaký zamestnanec, robotník, vlastník, vtedy štát. E, predovšetkým sme vnímali nejakých šéfov. Sú tu nejaké náklady na výrobu a sú tu zisky. Je tu príjem, teda tržba za predané tovary a sú tu výdavky, teda e, všetky náklady na výrobu a predaj toho tovaru. E, neviem, asi by ste neverili, že to sme sa učili za socializmu. No, ja vôbec eh, nie som prekvapený, že by eh, ste sa niečo takéto učili. Ja skôr eh, si spomínam, že kedysi som čítal od Marxa Kapitál a tam on rozoberal, stranu už si nepamätám, lebo to bolo dávno, ale keď som študoval históriu, tak náš docent, pán docent Varinsky, nám na skúšku kázal túto knihu aspoň zbežne preštudovať. A tam som narazil na jeden zaujímavý fakt, že už e, napríklad Aristoteles tak rozlišoval medzi ekonomikou a chrematistikou. A tu je zaujímavé to, že on vychádzal z toho pôvodného greckého slova, nakoniec Aristoteles Grek bol, kde to vysvetlil úplne jednoduchým spôsobom. E, vychádzalo z etymológie slova a tam ojkoz je dom a nomia je zákon. Čiže je to nejaké zákonodárstvo o domácom hospodárstve. Na druhej strane chrematistika, tak to je už iný pojem a ten sa zaoberá otáčaním peňazí, využitím peňazí, investovaním peňazí, získavaním úrokov z nich, rent a podobným využitím samozrejme e, takými e, zvláštnosťami, ako sú hypotéky a tak ďalej. Veď e, nakoniec, keď si zoberieme samotné Grécko, tak prvú ústavu neskoncipoval, e, pardon, neskoncipoval Solon, ale Tézeus a ten rozdelil ľudí do troch skupín. Tam jednu skupinu tvorili rolníci, ďalšiu remeselníci a tretiu skupinu tvorili ľudia, ktorí sa zaoberali obchodom a lodnou dopravou, ktorí e, neskôr keď získali dostatočné prostriedky, tak prešli k pirátstvu. Ale pánovi Zajacovi Vankovi, ktorý je našim hostom, dávam e, znovu slovo, aby nám vysvetlil e, tie základné pojmy, ktoré sú pre neho dôležité. To znamená, aký je rozdiel medzi zamestnaneckou akciovkou a podobnými termínmi. Ďakujem pekne, ale ja ešte sa trošku vrátim k tomu, čo sme spomínali aj o tom obchodníkovi a podobne, pretože svoj pracovný život bude mať za chvíľu 60 rokov a ešte 2 roky mám trpieť niekde, kým príde ten dôchodok. Ja by som hrozne rád ešte niečo v tom živote pracovnom dokázal. Svoj pracovný život som prežil v dvoch úplne odlišných spoločensko-ekonomických prostrediach a tieto prostredia vytvárali navzájom dosť neporovnateľné ekonomické systémy, aj keď vidíte, tú určitú časť ekonomii sme sa učili všetci prakticky rovnakú. Socialistický hospodársky a výrobný systém bol založený na štátnom, teda celospoločenskom vlastníctve výrobných prostriedkov a na plánovitej výrobe a odbytu do roku 1989. No a teraz, keďže žijeme už po prevrate v kapitalistickom výrobnom a ekonomickom systéme, mimochodom, e, nejak veľmi nikto nechce hovoriť o tom, že žijeme v kapitalizme, všetci hovoríme, že žijeme v demokracii a otázku, ktorú by mali dávať profesori na ekonomické ekonomických univerzitách je a aký je to ten výrobný systém, ktorý momentálne je u nás a žiaci by mali odpovedať kapitalisticky, pretože je založený presne na tej klasickej ekonomii, ktorá mhm. uznáva a rešpektuje kapitál a dokonca tam má ešte aj nejakých proletárov. Ja by som ešte pokračoval, aj keď viem, že táto téma je trošku menej záživná ako o imigrantoch. A to kľudne poviem tak, že e, kapitalistický výrobný a ekonomický systém je založený na súkromnom vlastníctve výrobných prostriedkov, na čoraz menšej úlohe štátu a na neviditeľnej úlohe trhu. Lenže tu je to zaujímavé, že kapitalizmus, aj keď sa všetci jeho obhajcovia a dokonca kritici vystrihajú ho tak pomenovať, e, a bol donedávna veľmi obhajovaný, končí. Toto už som raz e, vysvetlil a povedal, že zúfalo sa hľada, čo bude ďalej. No a teraz ľudia na prelome tisícročia, ktorí sú dodnes v aktívnom pracovnom živote a ktorí sa teda museli naučiť žiť aj v socialistickom hospodárskom systéme, učia sa a žijú aj v kapitalistickom hospodárskom systéme, vidia, že niečo tu nesedí. My sme predsa nastúpili potom v roku 90, tom politickom prevrate, treba to tak povedať, za ním nasledoval majetkový prevrat, do nejakého rozbehnutého vlaku, kde sme všetci dúfali vo vysokú životnú úroveň a v to, že skutočne všetci už budeme a dosiahneme úroveň toho západu. A zrazu zistujeme, že ten vlak ako si brzdí, ten vlak ako si sa ocitál na slepej kolaji a dokonca ešte aj na tom vyspelom západe všetci ekonómovia Štiglic a všetci ostatní tvrdia, že pozor na to, e, nemáme pred sebou alternatívu, hľadáme nejaké alternatívy. Čiže vychádzame e, z tej e, Tečerovej frázy, ktorú opakovala There is not alternative, čiže neexistuje iná alternatíva, ako je kvázi liberálna demokracia. Používam slovo kvázi demokracia z toho dôvodu, lebo keď vychádzame zo samotnej podstaty slova demos a krateo, to znamená, demos je ľud, krateo je E, vládnuť, alebo vláda, takže by to mala byť vláda ľudu. Lenže tu ľud nevládne, tu ľud nikdy nie. nevládol. Áno, rozhodne nie. A zas by som trošku, pretože aj keď som sa tu pripravoval na to, že budem tak viac teoreticky hovoriť, tak by som to e, trošku možno osviežil tým, že e, zaoberal som sa teda všelijakými teóriami a hovoril som si, tak uvidíme, čo bude ďalej. Nakoniec sám som profesiou vlastne v oblasti ekonomiky a riadenia zahraničného obchodu. No ale zistil som, že v podstate nejak e, tieto všetky e, deje, ktoré sa odohrávali dokonca už až po roku 2000 a táto kríza, ktorá prišla v roku 2008, e, vyvracajú tú možnosť toho konca histórie a toho, že teda kapitalizmus tu bude na veky, pretože sami mysliteľia začali hľadať ďalej. E, veľmi ma oslovilo stretnutie s americkým profesorom z Loyola Chicago University Davidom Schweikartom, ktorý tu bol v novembri 2011, ak sa nemýlim. E, tu som si dokonca doniesol jeho knihu, ktorá je preložená do Slovenčiny po kapitalizme ekonomická demokracia. Tuto knihu pán docent Ladislav Hohoš preložil a v podstate nepamätám sa na jaké aké presné pozvanie prišiel pán Švajkárd, ale mal som možnosť s ním priamo hovoriť o ekonomickej demokracii, keď už teda k tejto téme Áno. hovoríme. A bol som veľmi prekvapený, to je perlička pre vás a pre poslucháčov, že pán profesor vystúpil v aule ekonomickej univerzity v Bratislave a hovoril o socializme. A to plná je... sála, plná sála, doslova sa dá povedať, že otvárala ústa. A keď David Schweikart skončil, samozrejme vždy boli také spochybňujúce otázky, ktoré môžem aj ja tu očakávať. Plná sála zrazu zistila, že ešte aj z tej Ameriky nám prišiel niekto povedať, že ten kapitalizmus je nejaký poruchový a že treba ho vymeniť. A dokonca hovoril o nejakom socializme a uvádzal tam mechanizmus toho socializmu, to znamená tá ekonomická demokracia. Áno, E, ďakujem vám za tieto úvodné slova. Mohli by sme si e, dať nejakú pesničku, aby si hostia odýchli a takisto, aby e, poslucháči, ktorí budú mať záujem sa nášho hostia, pána inžiniera Petra Vanku, pýtať na nejaké tie otázky alebo súvislosti s ekonomickou demokraciou alebo s iným alternatívnym spoločenským a hospodárskym systémom, ako je kapitalizmus alebo liberálna demokracia, tak eh, budú mať možnosť po pesničke. tak eh, sme opäť eh, späť vetery. Pána Zajacu, Zajaca Vanku sa spýtam na jednu základnú vec, eh, ktorá mi nie je jasná. V podstate sa jedná o to, že my v tej ekonomickej demokracii rozlišujeme dva modely. Jedna, jeden je ekonomická demokracia takého charakteru, že zamestnanci si vytvoria zamestnanecké akciovky a ďalšia možnosť je taká, že zamestnanci si vytvoria zamestnanecké samozprávy. Pán inžinier Peter Zajac Vanka nám to teraz vysvetlí, aký je medzi tým zásadný rozdiel. Miroslav, ďakujem, nahrali ste mi a kľudne poviem teraz, uplatním tú svoju profesiu lektora, <laughs> aj keď e, nechcem nudiť divákov, ale toto všetkých zaujíma a dostávam priebežne pri nejakých takýchto diskusiách otázky, no a ako si predstavuješ tie zamestnanecké akciovky? A ja musím vždy znova a znova opakovať a hovoriť, tak pozor, zamestnanecké akciovky to sú vlastne organizácie ľudového kapitalizmu, a my sme ten ľudový kapitalizmus predsa už tu mali, dokonca sme začínali kedysi dávno Klausovými kuponovými knižkami, pretože všetci sme boli akcionári, všetci sme chceli zbohatnúť a všetci sme mali nejaké akcie, striehali sme si kupóny a tešili sme sa, ako budeme v budúcnosti bohatí, čo sa teda nestalo. Takže doslova a hneď presne poviem, zamestnanecké akciové spoločnosti sú organizáciami kapitalistickými. Je tam jediná vec oproti, povedzme, akciovým spoločnosťam iného typu, že zamestnanec má možnosť si kúpiť buď z hľadiska nejakej štátnej legislatívy alebo z nejakého rozhodnutia majiteľov nejakú tú akciu ktorá bude tým pádom e, mu pomáhať pri nejakých e, ročných zúčtovaniach, pri nejakých dividendách a má to slúžiť tomu hlavnému majiteľovi, tomu hlavnému vlastníkovi hlavne preto, na to, aby zamestnanec bol motivovaný, aby bol trošku taký disciplinovanejší, pracoval a tak ďalej. E, v skutočnosti však akcie, ktoré zamestnanec kúpi, nemajú príliš veľký podiel, povedzme sa uvoľňujú, Uvoľňovali sa v 90. rokoch e, do týchto akcií zhruba objemovo nejakých 10 kapitálu, možno ešte menej a tak ďalej. A tými hlavnými akcionármi boli vlastne stále tí majitelia, tí vlastníci, ktorí mali rozhodujúce právomoci, rozhodujúci hlas, takže ten malý akcionár po dvoch, troch rokoch zistil, že nemá žiadny hlas. Možno sa rozhodol aj predať tú svoju akciu a trošku si prilepšiť k tej svojej mzde a týmto končilo. Na Slovensku toto obdobie vlastne spájame s obdobím, keď e, tak trošku boli v pravicovej vláde e, ľudia z, zo strany demokratickej lavice a potom ešte zamečiara. E, všetky tieto akciovky si myslím, že dnešného, do dnešného dňa už nefungujú, skončili. Ja poviem len ten jeden príklad takej tej zamestnaneckej akciovky, to boli slovenské liečebné kúpele Piešťany, ktoré dopadli veľmi zlé, Viete, že potom bolo do toho zapojené ešte nejaké také po mečiarovskom období nejaké to trestné stíhanie vlastníka, majiteľa a tak ďalej, potom došlo k nejakým zmenám a tak ďalej. A v skutočnosti dneska jediné, čo zostalo z takejto akciovej spoločnosti, je spomienka niektorých tých starších zamestnancov, ktorí hovoria, no vtedy sme aspoň mali pocit, že máme niečo v rukách a možno sa nám lepšie robilo. Ale je to kapitalistický podnik a budem pokračovať potom, čím sa líši zamestnanecká samozpráva od takéhoto typu. Mm-hmm. Ja si tiež spomínam no, v nedalekej Hriňovej a Detve, tak tiež boli pokusy založiť takúto zamestnaneckú akciovku. Konkrétne rozprával som sa s odborármi, ktorí v tom čase pôsobili v Podpoliansky strojárňa Hriňová a tam to dopadlo rovnako ako v Piešťanoch a v iných mestách, kde takéto pokusy boli. Ľudia si podobne ako v prípade tej kuponovej privatizácie po tisíc korún československých ešte v tom čase, čiže to hm, bolo ešte pred no. <laughs> za tvrdej meny, ktorá ešte eh, za ktorú sa ešte dalo relatívne doskúpiť v tom čase ešte pred eh, vznikom samostatnej Slovenskej republiky, hoci už to potom postupne padalo. Takže za ťažko zarobených tisíc korún, ktoré boli v tom čase jedna tretina z platu, u niektorých polovica, tak si ľudia kupovali po jednej zamestnaneckej akcii. A táto jedna zamestnanecká akcia im dávala určité rozhodovacie právomoci Nakoniec to skončilo tak, aby som to zbytočne nenaťahoval, lebo dôležitý je nás host, čo nám povie. Skrátka, skončilo to tak, že zamestnanecká akciovka skrachovala, potom bola konkurznou správkyňou, post, no, správkyňou konkurznej podstaty jedna súdružka zo Smeru a jeden súdruh zo Smeru sa stal vlastníkom tej továrne. Dokonca v roku 2002 to bol tieňový minister hospodárstva. E, nechcem hovoriť o konkrétnych menách, ale určite ich veľmi dobre poznáte. Nech Takže sa páči. Vstúpim vám kľudne do tohoto doplnením, že vlastne tu vidíte, že mnoho ľudí a hlavne verejnosť Slovenska nie je pripravená e, v tejto chvíli bez nejakého vysvetľovania prijať nejaké zamestnanecké samozprávy, pretože v tom vidia práve už jeden pokus lavicovi, ktorý nevyšiel a to boli tie zamestnanecké akciovky. Je to ľúto a na druhej strane v podstate je to iba ľudový kapitalizmus, ktorý povedzme majú v Spojených štátoch amerických pod názvom ISOP, e alebo ESOP, jak to voláme. Ano. To sú tie práve zamestnanecké akciové spoločnosti alebo partnerstva, kde je možnosť, aby teda zamestnanci v prípade nejakej krachujúcej fabriky si odkúpili cez nejakého právnika dokonca aj akcie a začali pracovať na svojom. Ale furt to nemení na veci, že tieto akcie sú obchodovateľné, tieto akcie väčšinou potom zamestnanci predajú a tým končí celá sláva samozpráva. Na rozdiel od toho, zamestnanecká samozpráva nie je organizáciou kapitálu, ale je organizáciou ľudí. A teraz, aby som to dal na tú pravú mieru, bez toho, že by som dlho prednášal o ekonomickej demokracii, musím sa trošku vrátiť k tomu Davidovi Švajkartovi, ktorý naozaj je to filozof a pán e, Ladislav Hoš to veľmi dobre preložil, ktorý vlastne definoval tri základné črty tej ekonomickej demokracie a jedna z tých črt je vlastne zamestnanecká samozpráva ako nekapitálová organizácia, ako kolektívne vlastníctvo toto je ten základný rozdiel. Tu nie je žiadne vlastníctvo akcií súkromných investorov, toto je kolektívne vlastníctvo zamestnanecká samozpráva. Druhý bod je samozrejme verejné banky, celá inštitúcia, celý systém verejného financovania verejných bank. To tu teraz nebudem rozoberať. Tretí systém je férový, spravodlivý trh. To znamená, trh nie je e, slobodný a voľný, ale trh regulovaný. On dokonca sám Švajkar to nazval, že to je socialistický trh, čo teda vravím v tej aule vyvolalo skoro až zdesenie. Ak ešte môžem, tak zadefinujem že teda ekonomická demokracia v podniku je taký výrobný spôsob a taký hospodársky systém organizácie práce, v ktorom sa o vznikli hospodársky výsledok delia priamo zamestnanci ako kolektívni vlastníci a v ktorom je demokracia na pracovisku vyjadrená možnosťou hlasovať o dôležitých rozhodnutiach v riadení a v smerovaní podniku ako hospodárskej organizácie. A ešte jednu vetu k tomu dodám, pretože toto možno zaniklo tu je definovaná tá demokracia. Neznamená to, že hoci kto si môže hoci čo robiť na pracovisku, ale znamená to, že demokracia na pracovisku je vyjadrená možnosťou spolu rozhodovať o existencii a o ďalšom smerovaní podniku. Mm-hmm. Bodka. O, dobre. O, t- <clears throat> v tejto súvislosti mi napadá, že by sme to veľmi radi prirovnali k niečomu, čo už existovalo. Napríklad určitá forma zamestnaneckej akciovky bola v Baťových závodoch do roku 1932, alebo v súčasnej dobe, tak je to napríklad ten, eh, neviem ako by som to dobre nazval, či je to koncern, alebo je to kooperatíva. Mám na mysli baskický ku kooperatívu Mondragon. Viete nám k tomu e, niečo viac povedať a porovnať Miroslav, to? Áno, a hneď, hneď netrpezlivo hovorím, pretože spájate dve veci dohromady. E, Baťov systém naozaj bol v tom smere, kedy vznikol veľmi ľudový a bolo to zapričinené tým, že bol jediný vlastník. To bol Baťa, poprípadne jeho família, a tí sa rozhodli pomáhať teda takýmto spôsobom, pretože vyšiel z nejakých slabších pomerov. Áno, vynikajúco, takisto sa dá povedať, že toto robil pôvodne vlastník Renault, e, aj podľa toho názvu, takisto sa to ujalo vo Francúzsku, takisto v Anglicku a tak ďalej. Žiaľ, tieto všetky veci vymazala druhá svetová vojna a po vojne už ľudia nastúpili úplne inou cestou a e, Čiže toto by som úplne niekedy v budúcnosti sa tomu venoval. Áno. Baťov systém, ten bol príťažlivý naozaj hlavne s tou motiváciou a zaangažovanosťou, ale stále to boli ľudia, ktorí boli zamestnanci, ktorí mali mzdy a možno mali nejaký podiel na nejakom zisku, ale nič iné. Mm-hmm. Hovoríte o kooperatívach, spomenuli ste Mondragón, no na túto tému je skutočne vynikajúci teoretik, ktorý sa volá Luboš Blaha. Rád by som s ním diskutoval niekedy v budúcnosti. No my by sme ho veľmi radi eh, získali do tejto relácie, pokiaľ bude mať ovšem záujem. Luboš, keď počúvate, príďte na budúce. Eh, ja by som pokračoval v tom, že kooperatíva, teda takýto smer, ako je Mondragon, je už skutočne kolektívne vlastníctvo to kolektívne vlastníctvo, nebudem tu rozvíjať Mondragon, ale budem tu rozvíjať e, to samotné, ten samotný pojem kooperatíva, pretože ten vznikol z medzinárodného slova, ktoré je v angličtine cooperative, to znamená družstvo. Ano. A sme znova na Slovensku a keď hovoríme o kooperatíve, tak si môžeme spomenúť na to, že družstvo a že družstvo skutočne je a bolo kolektívnym vlastníctvom, takto by som to povedal. Ovšem, po majetkovom prevrate a potom slube v roku 1991, keď ešte vlády dávali slub, že budú rovnocené všetky vlastnícke formy, zrazu sa ocitáme v roku 2015 v situácii, keď síce je definovaný pojem družstvo, dokonca aj v, v obchodnom zákonníku, ale to družstvo, aké je, alebo aké v podstate v skutočnosti e, môže dnes byť e, v hospodárskej oblasti, je znova iba kapitálové. Šokujem asi ľudí, ktorí to počúvajú, pretože aj mne sa dostalo množstvo informácií. Peter, ale však otva, e, vykopávaš otvorené dvere, však je tu družstvo, je tu družstevný zväz a tak ďalej. No, vážení priatelia, treba si položiť otázku a dať ich tým zamestnancom. Máte možnosť rozhodovať, máte možnosť hlasovať tak, že váš hlas je rovnocený vášmu predsedovi družstva, alebo máte taký podiel, ktorý by bol e, rovnakým podielom ako všetci top manažéri vášho družstva a sme doma, pretože táto forma sa na Slovensku v roku 2015 nenachádza a ja to mám overené z určitých zdrojov, kde e, nikto v podstate, a keď chce, tak nech zavola do relácie, že milím sa, nikto mi nepotvrdil, že by existovalo družstvo ako kolektívne vlastníctvo. A už len doplním, že tie družstva ako pojem boli rovnako tou antika, antikomunistickou, musím povedať, propagandou a určitými teda e, sprofanovateľnými e, rôznymi e, príkladmi poukazované tak, že dnes keď sa povie družstvo, tak každý povie fuj a je to presne o tom ako socializmus. Poviete mladej generácii socializmus, urobi fuj. Poviete družstvo, oni povedia, nikdy nechceme robiť, aby sme boli zašpinení slamou a aby sme kydali hnoj. A vôbec si neuvedomujú, keď teda pozeráme alebo počúvame Slobodný vysielač, ďakujem, že ste tam uviedli tú fotografiu. Presne na schvál som ju dával, že Družstvo je určitou takisto formou zamestnaneckej samozprávy, pretože splňa vlastne ten prvý a najdôležitejší prvok kolektívne vlastníctvo a družstvo môže byť aj výrobný závod, aj priemyselný podnik, aj obchodný podnik. Záleží, je to v podstate naozaj ten pohľad, ten vlastnícky a ten rozhodovací. Chceli ste mi položiť nejakú otázku, som mm. ticho. <laughs> Eh, úplne v pohode. Eh, ja som sa chcel spýtať, eh, vás na to, že um, ako vy vidíte, um, povedzme, tie protodružstva, ktoré vznikali v 19. storočí, napríklad v um, Sobotišti, Jurkovičovci, boli takí zakladatelia týchto družstiev, ak si to dobre pamätám, pretože môj profesor histórie, pán docent Martuliak, o tomto napísal publikáciu celú, ktorá sa venovala tomuto slovenskému družstevníctvu, tak e, ma zaujíma, že e, ako to vy vidíte, čo sa týka e, toho historického pohľadu na vznik družstevníctva. Čiže pod družstvom nemôžeme rozumieť len nejaký sovietský kooperatív, kde ľudia sú polnohospodárskí robotníci. Čiže družstevníci v zmysle takom, že majú gumáky a za nimi Áno, rozumiem otázke. Rozumiem otázke a hneď e, v podstate odpoviem a doplním, že teda tie sovietské družstva neboli kooperatívy, ale boli to teda kolchozy a sovchozy. Mm-hmm. Kolchoz od slova kolektívne choziajstvo, čiže zase vidíte e, kolektívne hospodárstvo a sovchoz od slova, e, teraz neviem, či je to sovietské choziajstvo, proste štátne majetky, dalo by sa povedať. Určite e, v 19. storočí to neboli práve takéto typy organizácií. E, ja by som povedal, že bolo by treba si vysoko vážiť našich predkov, ktorí dokázali v 19. storočí sme nemali náš vlastný štát, že? Nie. A dokázali napriek tomu byť hospodársky samostatný tým, že oproti tým kapitálovým a dokonca ešte tým feudálovým formám výroby a vlastníctva presadili a rozvíjali kolektívne vlastníctvo. Ono možno to bolo nejakým spôsobom podielové, to by tí historici, ktorí študujú Jurkoviča, povedali a napríklad sa teraz hambím, že neviem si spomenúť na meno e, mojho priateľa, ktorý píše o sklárni Málinec, takisto mhm. e, veľmi e, významný významné družstvo ešte dokonca z 19. storočia e, v sklárniach Málinec a Poltár. A všetci títo ľudia dokázali sa dohodnúť medzi sebou, že časť svojho majetku a dokonca financií postupia do spoločného fondu, doslova by som povedal do spoločného koša. Z tohto koša si budú financovať všetky spoločné nákupy, všetky spoločné materiálové náklady, ktoré majú a po úrode, lebo to väčšinou boli práve družstva tohto typu, ale aj výrobné, po úrode a po predaji a tak ďalej sa rovným dielom rozdelia. A predsa len mi nedá jednu vetu, veď to sme nemali len my Slováci, E, trošku, trošku e, jednou vetou akoby odbočenie, ale keď som ako ekonóm pracoval vo finančnej inštitúcii zvaná, zvanej stavebná sporiteľňa, tak sme sa učili o tom, že boli traja stavebníci, Hans, Jürgen a ešte neviem, ako sa volali nemecky, tí sa rozhodli, že si každý rok postavia jeden dom a dali dohromady do mešca peniaze a v podstate každý rok postavil jeden z nich dom teda po, postavili jednému z nich dom z toho, že to spolufinancovali. No Ježiš Maria v Nemecku a takéto kolektívne vlastníctvo a takýto kolektívny spôsob výroby, veď to boli asi komunisti, že? No, mne v tejto súvislosti napadá ešte jedna vec, ktorá súvisí s tým, že prakticky jedno družstvo, ktoré prešlo zo socializmu do terajšej liberálnej demokracie, je spotrebné družstvo jednota. Ako pozdravujem, to pozdravujem pána generálneho riaditeľa, neviem, či je to pán Katriak, či už nie je vyššie, a želám mu e, veľmi dobrej prosperity v jeho v úvodzovkách družstve, pretože rozhodne to je kapitálové vlastníctvo a keď zavolá sem a bude sa so mnou hádať, bude to veľmi produktívne aj pre poslucháčov, ale ja vám musím skôr opačne povedať, že to som si už urobil taký prieskum, som zároveň aj taký výskumník, a urobil som si prieskum, že momentálne na Slovensku s výnimkou možno dvoch nejakých rolnických družstiev neexistuje e, kolektívne vlastníctvo, teda družstvo ako kolektívne vlastníctvo s tým podielom jeden hlas, teda jeden zamestnanec rovná sa jeden podiel, teda e, jeden rozhodujúci alebo rozhodovací hlas. Mm. Práve preto to propagujem a keď teda sme hovorili o tom, že ekonomická demokracia, ja dávam naozaj prednosť tomu vysvetliť e, zamestnaneckú samozprávu a budem veľmi rád, keď mi to potom umožníte, pretože toto je forma, ktorá, <laughs> hej, toto je forma, ktorá dnes môže veľmi pomôcť e, ľuďom na Slovensku, tým ľuďom, ktorí majú už dlhodobo problémy vôbec sa zamestnať, tým ľuďom, ktorí nemajú tú chiméru zbohatnutia za jeden rok alebo z večera do rána, tým ľuďom, ktorí chcú poctivo pracovať a chcú niečo vyrábať, chcú niečo predávať, možno len na svojom miestnom trhu, možno len vo svojej obci alebo v najbližšom meste a nemienia konkurovať svetovým Eh, korporáciám a nemieňa expandovať do sveta. To je to najhoršie, čo sa udialo za tých 26 rokov, že my sme tu vychovávaní k tomu, že každý, kto začína podnikanie, dneska tie start-up firmy, ktoré mm. sociálna demokracia ponúka, každý už hneď myslí na to, ako on zbohatne, ako Bill Gates ako bude uzurpovať medzinárodné trhy, ako bude konkurovať. Nie, my to nepotrebujeme. My potrebujeme zamestnať nezamestnaných, my potrebujeme umožniť ľuďom, ktorí nemajú až takú veľkú kvalifikáciu, aby mali dobrú prácu, aby mali dobrú obživu a hlavne potrebujeme, aby Slovensko nie že nevymrelo, ako to niektorí hovoria, ale aby nezaniklo na to, že ďalšia generácia si už nebude vedieť zatlc klinec, že ďalšia generácia si nebude vedieť e, vypestovať mak, a prípadne e, kurčatá budeme voziť niekde z Číny, pretože nebudeme schopní ich pestovať tu na Slovensku. Bodka. No možno z Brazílie a prebalené na Slovensku. E, poprosím Petra, e, aby nám dal nejakú zaujímavú pesničku, ktorá bude možno k veci. Pokus to bude. <laughs> Ďakujem a Hej, po krátkej prestávke hudobnej budeme pokračovať. tebou Len tak ležať v záhrade No prišiel poštár a dal mi odkaz Že som na rade Mám ísť hľadať to, čo ľuďom chýba A že vraj musím Inak už nikdy neuvidím teba Takže to skúsim Možno nájdem to, čo sa hľadá tak dávno na čom sa popálili mnohí. Pre seba nechcem nič, nestačí pocit vetra, keď ma nesú moje nohy. Hľadám, hľadám to, čo v ľuďoch nie je. Ak to nájdem, tak budem prvý v dejinách. Hľadám ten pocit, keď sa dieťa smeje. Nikto už neverí, že nájdem to Len ty jediná Ak sa to nepodarí, tak sa nič nedeje Ľudia si nájdu iného Tak to chodí, úspech je všetkých Neúspech iba jedného Možno nájdem to, čo sa hľadá tak dávno Na čom sa popálili mnohí Pre seba nechcem nič stačí, že ťa mám a že ma nesú moje nohy. Hľadám, hľadám Dal mi odkaz, že som na rade. A my sme už pomaličky v závere. Máme pred sebou záverečnú polhodinku dnešnej verzie relácie v prvej línii, tej prvej časti, lebo ešte bude Boris Koroni po pol deviatej večer v rámci tej druhej v prvej línii pokračovať zase s ďalším hostom a na inú tému. A skôr ako teda odovzdám opäť slovo Miroslavovi Hazuchovi, aby s hosťom, občianským aktivistom Petrom Zajacom Vankom pokračoval, tak je tu jeden e-mail, ktorý myslím si, že e, treba prečítať e, už aj z toho dôvodu, že ste sa merali tú cestu, hlavne teda hostia. E, dobrý večer všetkým ohromným ľuďom v Slobodnom vysielači. Rada vás počúvam. Dávate mi nádej a vieru na to, alebo v to, že na Slovensku sú ľudia, ktorí myslia na dobro väčšiny Slovákov. Držím vám palce, robíte ušľachtilú prácu, veľmi ťažkú a všetko dobre vám praje vaša poslucháčka Anna. Je to určite smerované aj tým, ktorí sú dnes súčasťou tejto relácie. Ďakujeme pani poslucháčke a odovzdávam opäť slovo nášmu hostovi, pánovi inžinierovi Petrovi Vankovi. Ďakujem pekne. No ja to kľudne tiež poviem, že zamestnanecké samozprávy sú v tomto marazme, ktorý zažívame nielen ekonomickom, ale trošku aj takom tom ideologickom a spoločenskom takým svetlým bodom, pretože mne tiež padla sánka, keď som sa stretol s Davidom Švajkartom a už som pomaly začal lámať palicu nad tým, že vyzerá to tak, že teda ten socializmus už nezažijem, nepríde a že žiaľ Bohu teda naozaj nastáva koniec dejín. A teraz prišiel nejaký profesor zo Spojených štátov amerických a začal nám vyprávať o hrdzovom pásme, niekde tam po bývalých automobilkách, kde zamestnanci skutočne eh, jednoducho po zlikvidovaní a po páde všetkých tých fabrík a všelijakých tých, však aj oni majú ten automotív. To myslíte my. Detroit? aj z Detroit, aj všetko to okolie, kde zamestnanci v podstate sa dokázali medzi sebou dohodnúť, očistili, e, v podstate dohodli sa, išli za nejakým právnikom, tie zvyšky tam odkúpili a začali znova pracovať. Samozrejme nie sú konkurencieschopní na medzinárodných trhoch, ale v miestnych dielňach a miestnym automobilovým všelijakým tým servisom pomáhajú, všeličo vyrábajú, živia sa tak a pomaly sa zdvíhajú a treba povedať tak, že keď by som to tak optimisticky povedal pre Slovensko, Dúfam, že to nenastane, dúfam, že napriek všetkému nejak e, tá naša malá, tenká prosperita vďaka vláde sociálnej demokracii ešte vydrží, ale keby aj nie, máme tu plán B, ktorý napríklad, teraz improvizujem, to som ani nechcel povedať, ale máme tu plán B, ktorý napríklad Gréci nemali pretože keď niekto e, zistí, že je v krachu a dokonca v celom ekonomickom a spoločenskom krachu, tak musí hľadať nejaký plán B. A zamestnanecké samozprávy sú pre Slovensko dokonalým plánom B, pretože máme ľudí, máme zdroje, máme vedomosti a nepotrebujeme konkurovať medzinárodným trhom, stačí, aby sme dokázali sami sa uživiť a vyrábať. Ale máme aj strach, nie? Strach je samozrejme, ovšem, tu vidíte, dali ste takú otázku, ktorú často kladú, že a dobrá, nebojíš sa, že tie korporácie vás rozbombardujú alebo vám proste e, stúpia na otlaky a zničia vás a tak ďalej. Pre korporácie sú zamestnanecké samozprávy nezaujímavé, keď sú na úrovni lokality, dokonca na celokrajinnej, teda na celoslovenskej úrovni. Pretože pre Boha, kto by sa už dneska e, e, zaoberal tým, že niekde vznikne nejaký kooperatív, ktorý bude pestovať vo veľkom obilie a e, čo to ako uškodí? Možno, pokiaľ sa toto obilie, alebo pokiaľ sa múka z toho dostane do e, ešte dnes existujúcich e, sietí obchodných, tak ani nikoho nenapadne. To, to je proste taký, také promile nejakého hospodárskeho, neviem povedať ani nestraty, ale teda úbytku, ktoré si tie korporácie ani nevšimnú, ale nám ohromne pomôžu. Toto je celkom možné, lenže teraz, čo sa hrnie na Slovensko, je zmluva TTIP a najväčšia hrozba, ktorá napríklad v prípade plnohospodárstva sem príde, tak to je ten pôvodne chemický podnik, ktorý vyrábal chemické zbranie, ktoré sa využívali Monsanto. na Monsanto, samozrejme, vo Vietname, aby tých partizánov alebo tie oslobodenecké jednotky e, Vietkongu vedeli nájsť v tej džungli, tak e, sa preorientoval na úvodzovkách mierovú výrobu a vyrába teraz tie geneticky modifikované organizmy. Miroslav, ja hneď vám skočím do reči, pretože na TTIP by bola úplne zaujímavá, zvláštna téma zvláštny večer v prvej línii. Ja som sa doteraz ku TTIP nevyjadroval príliš ani nejak verejne, ale presne potvrdzujem, že tu nejde len o nejaké Monsanto a podobne. Tu ide o to, že ako obchodník, ktorý naozaj vyštudoval kedysi dávno socialistický zahraničný obchod a veľmi úspešne pôsobil v praxi dnes kapitalistických vzťahov a, a bol som dobrým obchodníkom, musím potvrdiť, že TTIP nie je obchodná zmluva TTIP je koloniálna zmluva jednej, jedného zoskupenia štátov voči druhému a to, keď sa dopustí, tým končím, to, keď sa dopustí, tak bude naozaj zle, pretože už bude zbytočne robiť aj tie zamestnanecké kooperatívy a samozprávy, pretože ako náhle by niekto chcel niečo robiť a vstúpil by na otlaky nejakému veľkému, veľkej medzinárodnej korporácii, tí ho zažalujú, respektíve zažalujú štát, ten bude platiť a tým pádom to skončí. A pesimisti sú opäť na koni, nie? No nie sú, pretože e, voči TTIP už vzniká aj dosť veľký odpor voči v Spojených štátoch. Nech nevyzerám ako nejaký veľmi informovaný človek, ale veď aj im určité veci vadia pretože si uvedomujú, <laughs> že samozrejme eh, tam, kde sa rozvíjajú aj u nich nejaké také slobodné obchodné a podnikateľské iniciatívy, bude to zabíjať aj tým smerom. To znamená, že v úvodzovkách zabíjať samozrejme. To znamená, že tieto korporácie budú mať dominanciu aj na domácom trhu, aj na transatlantickom trhu a to bude koniec. Ale ja by som sa ešte vrátil, prepačte mi, pretože... Úplne to, v pohode. To, to ste ma trošku odbočili do toho TTIP, že vlastne, keď hovoríme optimisticky o e, zamestnaneckých samozprávach, tak chcem povedať vlastne to jedno. Zásadnou odlišnosťou Eh, tých ľudí, ktorí budú pracovať, to je taký argument pre neveriacich Tomášov a skeptikov, ktorí budú pracovať v zamestnaneckých samozprávach, je, ja som to nazval skoro až ako politický slogán, plná peňaženka. Uvedomte si, že súkromní vlastníci dnes ako majitelia keby sa to nejak tak, ale nechcem žiadne pomerovanie percent a podobne, lebo to by mi niekto zavolal, že je múdrejší a viete čísla, bol by som rád, nech povedia. E, keby sa to tak povedalo, tak v drvivej väčšine vlastne v tom finančnom objeme toho výsledku hospodárskeho, ktorý má dnes kapitalistický podnik, e, keď sa aj odpočítajú všetky náklady a všetky Áno. ostatné veci, získava vlastník niečo z toho štát v nejakej tej forme odvodov a daní, ale získava vlastník a my to predsa cítime na Slovensku, že sme jak taká pumpa, že z nás pumpujú všetky tie korporácie a všetky tie aj zahraniční investori strašné A zdaňuje sa to peniaze. v daňových rajoch, takže Hej. tu neostáva nič. A na druhej strane e, mzdy pre zamestnancov a pre tých tvorcov vlastne tých hodnot sú minimálne. Zas to neviem pomerovať. A poviem to tak, že aj keby hneď v prvom alebo druhom roku nejaká tá zamestnanecká samozpráva neprosperovala nejak úžasne, ale hlavne by teda dala ľuďom zamestnanie a hlavne teda by niečo predávali, vyrábali, tak by sa dostali do situácie, že oproti tomu, čo majú dnes v peňaženke, tak by skočili 100% nahor. Samozrejme v prípade, že budú schopní pracovať tak, aby teda sa uživili a aby teda pracovali. A premyšľajú oni aj nad tým, že čo môže byť potom e, tým definitívnym koncom ich činnosti, pokiaľ pôjdu touto cestou ďalej, že čo tu zanechajú? Napríklad nejaká spúšť tu bude? E, alebo... Myslíte, kto tie korp... No, aj korporácie, korporácie, všeobecne, že na Slovensku napríklad, že, že teda budú to tu pumpovať, pumpovať, pumpovať a ako, ako môže treba tá krajina potom vyzerať? No veď vidíte, že v podstate sme nastúpili na cestu automobiliek a automotív, Teraz je zaujímavé, že ešte niekedy v 93., 4., 5. roku sa tie učňovky so všetkými tými strojárskymi a podobnými remeslami doslova rozkladali alebo sa transformovali na nejaké také iné. A dnes je ohromný dopyt a po štáte chcú práve tie korporácie, aby sa zase vzdelávali a vychovávali strojári a proste... Takže už sú pre nás aj dobre? E, nechcú dobre, ale e, v podstate len zamenia možno jeden odbor priemyselný za iný. Teraz vám vnúknem takú myšlienku, čo by ste tak povedali na 3D tlačiarne. Niekedy by mhm. som to rád objasnil, pretože to vôbec nie sú žiadne 3D tlačiarne. Je to to isté, ako keď sa povie World Wide Web, čiže svetovo rozšírená sieť a není to žiadna sieť, takisto aj tlačiareň. Je to určitý e, priemyselný a povedal by som IT priestor, kam pravdepodobne budú smerovať a budú smerovať aj naše podniky, ale my si musíme stále uvedomiť, že budeme e, v tom istom stave. To znamená, že ak tu sa zamestná nejaká tá špička, ktorá bude vyškolená a bude mať nejakú mzdu, ktorá bude veľmi, veľmi, veľmi slabá, tak ten ostatný príjem sa bude zase pumpovať von. Lebo však prečo nie? Vidíte mhm. nejaký dôvod, prečo by to malo zostať na Slovensku v kapitalistickom hospodárskom systéme? Pokiaľ nemáme vlastníkov na Slovensku, a asi ste niekde na internete zazreli, že sme mali s Františkom Škvondom takú diskusiu, ako je to na Slovensku a jednoducho sme sa zhodli na tom, že na Slovensku nemáme e, slovenskú ekonomiku, ale máme ekonomiku na Slovensku. Niekto sa ma pýtal, že a vieš to presne vyčísliť, že koľko je tu tých zahraničných majiteľov a koľko je našich domácich? Neviem. Ale keď sa dnes hovorí pocitová teplota, je to niečo podobné. Ja som zažil tie pocity, keď som odchádzal z ČSOB, keď som odchádzal z Matadoru, keď som odchádzal zo všetkých ostatných podnikov, kde domáci vlastníci, možno ešte tí, ktorí v dobrom privatizovali zamečiara, aby som to zase nepodráždil mhm. publikum, ktorí proste v tom čase privatizovali a Čiže mysleli to dobre. tú kapitál, a mysleli to dobre, hej, hej, tak sa postupne zbavovali tých podnikov, pretože už nemali chuť ďalej sa starať a pôsobiť a dnes je to všetko v rukách zahraničia. A musíme teda povedať tak, že prečo by vlastne to zahraničie malo dbať na nejakú proste na nejaké územie, ktoré sa dá preletieť lietadlom za jednu hodinu. Ale aj tak zopakujem tú otázku, že čo bude pre nich konečná hranica, že nás už nepotrebujú a pôjdu preč? E, automatizácia, ale toto je parketa, ktorú vám skôr povie veľmi uznávaný vedec Peter Stanek. To, to sa pýtajte jeho. Ja som skôr e, mikroekonóm a skôr teda na tieto veci. No, nestane sa to, pretože snáď sa naši ľudia spamätajú a zistia, že najlepšie si nájdu eh, najlepšiu pomoc na konci svojej ruky. Mhm. Keď ste spomenuli tú krajinu Grécko a tú beznádej, tak eh, mi napadla jedna vec, že takáto zamestnanecká akciovka alebo skôr eh, družstvo vzniklo v meste Solún alebo Tesaloniky, ktoré poznáme z Biblie, alebo stadiaľ prišli vierozvescovia, Cyrila, Metod. Cyrila Metod. Takže v tomto meste skrachoval podnik a ten zahraničný investor sa rozhodol stadiaľ odísť a tí zamestnanci, aby neostali e, na labe, tak sa rozhodli, že e, tú fabriku zoberú si do vlastnej starostlivosti, že sa zložia na tú reštrukturalizáciu a rozbehnú to. Neviem, do akej miery sa im to podarilo, lebo v Grécku je situácia katastrofálna, ale takýto podnik môže podľa vás fungovať aj v čase ekonomickej krízy? Čo si o to myslíte? Práve, že to sú podniky do nepohody a do ekonomickej krízy, pretože tie nepotrebujú žiadne kapitálové trhy, tie nepotrebujú žiadne finančné úvery súkromných investorov, ale v podstate začínajú prakticky z ničoho, respektíve tak, ako hovoríte, že si niečo teda e, obnovia, niečo si poupratujú, niečo si vlastne, hlavne vložia do toho tú svoju prácu a ten svoj entuziasmus. A to, čo vyrobia, to v podstate dokážu predať, ale nie niekde na zahraničných konkurenčných trhoch, ale priamo doma, veď kto by nepotreboval odtiaľ nejaké tie výrobky, ktoré oni robia. E, keď už ste mi nadhodili takú otázku a viem, že pomaly sa blížime k záveru, ešte od vás očakávam jednu otázku, ale e, napriek tomu poviem tak, že ja som sa zaoberal teraz aj takými možnosťami, nielen Grécko, tam žiaľ Bohu je jazyková bariéra a trošku som veril, že ten Cypras a tá Syriza bude mať ten plán B. Presne v tom, že si začne vytvárať vlastné podniky a vlastné možnosti. Nakoniec Varufakis to naznačil tými svojimi, ale aj niekde inde som to očakával a budete prekvapení, očakával som to na Ukrajine, v Donecku a v Luhanskej republike, kde som si myslel po tých všetkých bombardovaniach, keď ľudia naozaj začínajú od nuly, tak si založia nejaké kooperatívy a proste budú tam rásť týmto spôsobom. E, Neviem, nemám odtiaľ informácie, nie som ruský troll, aj keď som teda ako rusofil. Veľmi by mi dobre padlo vedieť o nejakých takýchto veciach, ale zatiaľ to vyzerá tak, že kapitalizmus sa tam obnovuje úplne úžasne, to znamená, že vznikne tam nejaká SROčka a ľudia tam robia a platia a možno sú zamestnaní, možno nie sú zamestnaní. A to je presne takéto územie, kde by tie zamestnanecké samozprávy mohli začať fungovať možno od rána, tým, že proste ľudia sa zídu a povedia, tak toto si vyčistíme, toto budeme robiť, jaká mzda. No až taká mzda, keď sa niečo vyrobí a predá, tak potom si to rozdelíme a takto budeme fungovať. To je to, čo by... Ja nechápem, chápem, pretože na Slovensku, bol to niekde ešte ten môj úvod, za tých 26 rokov sme skutočne tak e, očiernili to kolektívne vlastníctvo a to družstevníctvo, a dá sa povedať aj tú zamestnaneckú samozprávu, ktorú chápeme cez tie zamestnanecké akciovky, že e, generácie, ktoré vlastne už v druhej, v tretej generácii vstúpili teraz do ekonomického systému a do ekonomie, nie len, že by nemali dôveru, oni nevedia, čo to je to je to, že to sa nikde neučí na školách, že to sa nikde neprednáša. Málo kto si zobere knihu a prečíta si. Možno Švajkard urobil obrovskú prácu osvetovú u nás, že v tej aule tí študenti skutočne padali do bez seba, keď počuli amerického profesora o socializme hovoriť a tak ďalej. Čiže týmto smerom a toto postupne nejako začať e, propagovať, pretože ináč e, nemáme ani šancu nejak. To je ťažké. Možno, že netrafím tú otázku, ktorú ste mali na mysli, ale predsa sa spýtam na jednu dôležitú vec. V podstate sa jedná o to, že vy pod tým socializmom rozumiete socializmus 21. storočia, čiže nemyslíte tým klasický bolševický socializmus, kde e, mala komunistická strana vedúcu úlohu v strane a spoločnosti. Už vás aj zastavím, pretože to vôbec nie je predmetom ako tohoto socializmu, respektíve najhoršie je, že nikto sa nezaoberal E, riešením alebo vysvetľovaním socialistického ekonomického systému a socialistického politického systému. My zabúdame, že v socialistickom ekonomickom systéme existoval aj taký fenomén, fenomén akým boli JRD Slušovice, ktorý bol vraj kapitalistický v socialistickom systéme, ale zaujímavé, že bol mocensky zlikvidovaný za novej éry v kapitalizme, pretože bol pre nich príliš socialistický. Tak ako to vlastne je ale odpoviem vám na tú otázku e, pekne ako podľa Švajkarta a ja sa s tým stotožňujem. No veď, aký chcete socializmus, alebo čo to má byť? No predovšetkým solidarita medzi ľuďmi. Aj medzigeneračná, aj všetká ostatná. To znamená, ak naozaj ten podnik produkuje niečo, čo potom môže rozdeľovať medzi svojich zamestnancov a medzi ich príbuzných a tak ďalej, už to je jedna solidarita a samozrejme dáva odvody a všetky ostatné veci. Nevyhovára sa ako naši súkromní investori, že to sme si požičali, to musíme vrátiť, my nemáme, všetko máme na leasing, tak čo by ste chceli od nás daňová správa, my nič nemáme a tak ďalej. Druhá vec je naozaj to kolektívne vlastníctvo, alebo teda dokonca kolektívna práca, tímová práca a tá tretia vec je rozhodovanie, spoločné rozhodovanie, veľmi demokratické a veľmi jednoznačné a ešte k tomu teda doplním tú jednu vetu. Viete, 20 rokov som robil školenia v manažmente a zistil som, že ja už nemám koho školiť. Nie kvôli veku, alebo kvôli tomu, že už by boli všetci vyškolení, mhm. ale po roku 2009, po tej finančnej kríze, už nikto nepotrebujete moderné manažerské teórie, ktoré boli plné toho socializmu 21. storočia, pretože tam sa učili mhm. aj MBA e, študenti, čo je to tímová práca, čo je to kolektívne myslenie, čo je to tvorivosť, čo je to angažovanosť, čo je to zapojenie, čo je to zdieľanie. No kde to dneska máte? To Dobre. je všetko preč. Pán inžinier, takže tá očakávaná otázka na záver zrejme našich poslucháčov bude zaujímať, že aké bude to štruktúrovanie tých vašich relácií, ktoré, ktorých bude zhruba 9 alebo 10 o ekonomickej demokracii, tak môžete e, našich poslucháčov oboznámiť, že čo v jednotlivých e, tých reláciách budú môcť počuť, na čo sa majú tešiť. Ďakujem pekne, vôbec, že som počul, za to som kládal tú otázku, takže ste ma teraz veľmi nadchli a, a potešili. Nečakanou otázkou. <laughs> Nečakanou otázkou, ale tým, že budem častejšie hosťom, čo ma teší. Ja by som to povedal tak, že sľubujem, že nebude zo mňa prednášateľ a školiteľ, to by som nechcel, ale chcel by som byť pre, propagátor a chcel by som objasniť osvetovo tie jednotlivé vlastne princípy tej zamestnaneckej samozprávy. A pretože vlastne doteraz mi nikto nevydal a ja mám vlastne takú knihu Podnik fungujúci na princípe zamestnaneckej samozprávy, čo samozrejme vychádza z mhm. ekonomickej demokracie, použil by som trošku tie kapitoly tej knihy na objasňovanie a aj na to, aby sme mohli diskutovať. Lebo tam sú naozaj také témy, Mohol by som povedať tak, že ako je možné, že by taká zamestnanecká samozpráva fungovala, to už sme si začali mm. hovoriť. Potom princípy, na ktorých funguje ekonomická demokracia, čo je to, keď nájdete pomoc na konci svojej ruky, teda ako štartovať, ako to ano. vlastne robiť. Tam je doslova taký manuál. E, vy ste mi sám, Miroslav, povedali, že tam mám také pekné úryvky skoro ako by z deja, že teda mm. nastane nejaká štrajková pohotovosť a takéto veci to sú práve tie určité príklady ako by aj v priemyselnej firme. Veď tu máme strašné množstvo krachujúcich podnikov, ja som ich nazval, že to sú horiace fabriky. Keď horí les, tak sa o to zaujíma celá masmediálna sféra. Keď horí fabrika, tak to nikoho nezaujíma, lebo sa to týka len nejakých tých zamestnancov. Máme tu RCC Prakovce, textilku jaci z oceliaren strážske, ten japonský výrobca tých DVD v Krompachoch, predtým dokonca lodenice Komárno, to nejak ľuďom úplne ušlo. Dneska sa všetci starajú o váhostav. To to sú všetko horiace fabriky, kde by sa dali použiť určitým spôsobom takéto veci, ktoré tu vysvetľujem, ako sa dostať k tomu, že ten krachujúci podnik dostanú zamestnanci, lebo nemusia si ho tvoriť úplne na zelenej lúke, ale môže k tomuto dojsť. Potom tam mám ďalšie veci, ako financovať, aký bude finančný systém aký bude ten komunikačný systém v tom rozhodovaní. Už len veľmi stručne poviem, a nebudem to hovoriť podľa kapitola, ale skôr ako také avizo zaujímavé, Áno. že keď sú tie obavy, že bude e, upratovačka rozkazovať riaditeľovi. No toto som chcel tiež <laughs> sa spýtať, že ako tam, ako tam dôjde k tomu prerozdeleniu úloh spravodlivému. No tak, že v podstate tak, ako je to normálne, bude potrebné, aby sa všetci oboznámili so situáciou podniku, dostali k tomu nejaký plán, nejaké možnosti rozvoja, nejaké e, ekonomické noty, ktoré budú vysvetlené a potom sa povie tak a teraz prosím vás pekne, môžeme hlasovať za to, či chceme vyrábať toľko a mať toľko, či chceme vyrábať toľko a mať toľko, či chceme produkciu tohoto, alebo sa stiahneme z trhu a tak ďalej a tak ďalej. A toto je teraz, možné zrealizovať na Slovensku? Je to možné komunikačnými prostriedkami bežnými, aké sa používajú vo firmách Nemyslíte si zase, že tie kapitalistické podniky niektoré veci takto nerobia, ovšem, že oni to robia skôr tým spôsobom, že o tom komunikujú, hovoria, ale to rozhodovanie má vždy v rukách ten vlastník. manažer Jasné. alebo vlastník. Tuto je to, to je práve ten rozdiel, že tuto sa dokonca aj tá upratovačka, ktorá sa toto všetko dozvie, môže potom tým hlasovaním, keď, s tým zdvihnutím ruky, respektíve tým, od, tými otázkami, ktoré sa musia zaoberať, e, môže sa dostať k tomu, že rozhodne s počítaním hlasov trošku takýmto spôsobom e, k tomu rozhodnutiu. Je to priamo demokracia. Niekto mi položil otázku, že dobre, a však to je zastupiteľská demokracia, demokracia u nás je v kríze, my to nechceme a tak ďalej. Žiadna zastupiteľská demokracia tam bude priama, to bude ona tam, ktorá bude svojim hlasom takisto s tými ostatnými rozhodovať, ako sa ten podnik bude ďalej rozvíjať. A o tom rozkazovaní, no nebude môcť. Pretože existuje nejaká, skôr by som povedal, tam je Juraj e, Technik, že existuje nejaká technická, technologická disciplína pri každej výrobe, pri každej produkcii a tu treba dodržať. To znamená, keby upratovačka, upratovačka vykrikla tam niekomu, že chodte preč, lebo chcem tu upratovať, no tak asi bude zle a budú sa musieť nejakým spôsobom pohádať a riešiť to, pretože ak má nejaký technologický proces prednosť, tak ho treba urobiť. Ak riaditeľ vie, že niečo musí dodržať, tak to dodrží a nemôže tam nikto po... Ale nemôže urobiť ani opačne ten riaditeľ, že bude dirigovať tej upratovačke, ako má zametať alebo podobné veci. Ja viem, že to už teraz bereme tak populisticky. Jasné, a musí mať aj šťastie na ten kolektív, ktorý je pod ním. Aby tam nebolo kopec no, flákačov. To máme, to máme v ďalšej kapitolke, <laughs> kde hovoríme o tom, že ako sa bude vlastne riešiť táto, tieto medziludské vzťahy. Znova pripomínam, E, zamestnanecká samozpráva je predovšetkým organizáciou ľudí a nie kapitálu. Keď si pozrú ľudia, e, ktorí počúvajú slobodný vysielač, ten obrázok tam, všade vidia, že sú tam ľudia. Tá, tie obrázky sú plné ľudí. Ano. Presne kvôli tomu tam necvenžia peniaze, tam pracujú ľudia. No tak to je potom ale zle, keď tam necvenžia peniaze. <laughs> <laughs> Teraz ste ma dostali, dobre, peniaze budú cvenžať, ale... Ako to, že sú tam ľudia, keď tam necvenžia peniaze? Až na no, konci, možno, tam, že idú tam... na účty a aj. potom nemajú evráče v drobných. <laughs> No tak ako tu sa, niekto, tu sa každý milí, keď si myslí, že dobre, robíme len sami pre seba. Tú produkciu budú musieť predať samozrejme na trhu a z toho teda budú mať tú obživu a tam potom budú cvenžať tie peňažky. Mm-hmm. Takže to nie je dobrovoľnícká organizácia, kde človek buď chce, alebo dneska nechce robiť a tak ďalej normálne pracovisko, ktoré sa bude skutočne líšiť len tým rozdeľovaním hospodárskeho výsledku a tým rozhodovaním. Čiže keď to ľudia pochopia a budú ochotní sa do toho zapojiť, nie je to žiadne science fiction. E, ja si myslím, že ja by som najradšej začal už zajtra, pretože som v tej <laughs> situácii. Už včera bolo neskoro. Hej, hej. Ak sa prihlásia piati posluchači, idem do toho. O, vynikajúco. Takže o, v závere chceme pánovi Zajacovi Vankovi ekonómovi, inžinierovi poďakovať za účasť tejto relácii. Tešíme sa na ďalšie relácie s ním, ktoré eh, budú pravidelné v programe Slobodného vysielača si e, presný čas nájdete podľa toho, že ako sa bude e, meniť štruktúra vysielania. Momentálne to nevieme povedať, e, že to bude každú stredu a vtedy a vtedy. Z toho dôvodu, že na pevný systém sa prejde až od septembra, pokiaľ mám správne informácie. Tak podstate e, ešte chcem povedať na záver jednu veľmi dôležitú informáciu pre poslucháčov. Ja som sa o pánovi inžinierovi Vankovi dozvedel z e-mailu hromadného, ktorý sa náhodou ku mne dostal, kde e, mi jednoducho oznámil a takisto asi ďalším 50 e, respondentom alebo tým adresátom, že skrátka hľada. E, nejakého sponzora, nakoľko strana Smer a iné politické strany, ktoré majú dosť peňazí, e, nemajú záujem jeho knihu e, vydať a z toho dôvodu tú knihu má tu práve u nás v štúdiu. A jeden exemplár. Jeden exemplár, lenže aby sa mohla dostať pre širokú verejnosť, tak na to potrebujeme dosť veľkú sumu peňazí. Pán inžinier Vanka vám na záver povie, o akú sumu sa jedná a ja sa týmto s vami lúčim. <laughs> Ste ochotní až konkretizovať? To ste ma teraz veľmi pekne ako dobehli, ale v pozitívnom zmysle, tak vydanie tej knihy u veľmi renomovaného vydavateľstva stojí okolo 1800 eur. Dokázal som už vyjednať sumu 1300 eur. To je koľko kusov knihy? To je nejaký náklad, ktorý si oni definujú, ale to vám ako neviem povedať na tú <laughs> zhruba tých 90 e, strán, ale ako v tejto chvíli dokonca si myslím, že už to až také horúce nie je, pretože pre mňa bolo dôležité dostať do verejnosti tie myšlienky a informácie a to mi práve vy umožňujete. Čo sa týka smeru sociálnej demokracie, no jednou vetou je mi ľúto, niektorí, ktorí mi zablokovali blok na nemenovaných weboch, e, mi povedali, že ja som bol asi karierista, že som to chcel nejak v smere a tak ďalej. Nie. My sme tam mali pracovnú skupinu k modelovaniu práve tejto ekonomickej demokracie a 10. marca roku 2012, keď som pomáhal smeru vyhrať s tým, že teda budeme ďalej riešiť túto problematiku, sa už nikto neocitol a neprišiel, aby ďalej pokračoval. Takže je vidno, kde je ten záujem politických strán. Ale nie skôr je všetkým som, dňom koniec. Skôr by som hľadal politickú stranu alebo dokonca politické hnutie na Slovensku, ktoré by sa toho ujalo. Ďakujem. A my ďakujeme. My tiež ďakujeme. A želáme ešte pekný večer. through my tree. She rides the night next to me. She leads me through moonlight, only to burn me with the sun. She's taken my heart, but she doesn't know what she's done. feel the breath in my face somebody close to me. Can't look in her eyes. She's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. I look in the mirror and all I see is a young old man with only a dream. Am I just fooling myself that she'll stop the pain? Living without her, I go insane. breath in my face, her body close to me. Can't look in her eyes. She's out of my league. Just a fool to believe I am anything she needs. She's like the wind. your breath in my face, your body close to me. Can't look in your eyes. You're out of my league. Just a fool to believe. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.